Temos a feira, todos os mozos buscan compañeira Veñen facendo a súa maneira Baila rapaza que tires solteira Brazos o vento, meu pensamento É que non deixes de pandeirar Pasas o tempo, non teño diñeiro Todo deixei no bebendo ribeiro Vai ter que ser que me fío tendeiro Oxe, só quero escoitar o pandeiro Miña rapaza está namorada veciños As rapaciñas levan o viño Vate ofrecendo do queixo veciños Brazos o vento, meu pensamento, E que non deixes de bandeirar Fuxendo mundos miñas peiniñas Cando se moda miña rapaciña E coa modiño que la metiña Vai se facendo como a vida viña, Miña rapaza está enamorada Moza non deixes de bandeirar Vai Que tal? boa tarde, Ana. Moi boas, Vicente, que tal? Por algo, ¿no? Porque a nosa espalda temos aquí unha choiva. A nosa espalda, pero teóricamente, porque está case nos cae en riba. Pero se si miramos para adiante, poucas veces a radio, a Radio Filispín. Estivo nun lugar con tanto encanto. Sí, con, entrañable, encantador, eh, que, que maravilla. Bueno, o primeiro dar as grazas, ¿no? Sí, bueno, primeiro dicir onde estamos. Ti o sabes, porque eu non sei, eu non sei onde Bueno, Bueno, estamos, eh, primeiro, estamos, estamos nun un... Filispín vai. Eso sí, hasta aí chego, pero a partir de aí onde estou? Nun colmao, unha eh, tenda de, ultramarinos finos, algo de delicatese, de un paz maravilloso, e unha sala de concertos, estou confuso. É eh, que un pouco de todo, creo. Bueno, en principio unha tenda. Bueno, espero que ao longo de dúas horas eh, alguén nos lo explique ben sí, e, eu creo e salgamos sí. aquí cunha idea clara. Xa temos aquí o noso primeiro convidado sí. que é o responsable deste sitio tan bonito aunque vendoche a cerveciña que tes aí, xa non sei se as ideas van estar A xente eu creo que xa sabe máis ou menos onde estamos. Veña, pois estamos na espuma. Estamos en la espuma, na Rúa da Igrexa número 90, aquí en Ferrol. Era un programa máis de Radio Filispín, estas salidas que nos facemos para, eh, de alguna maneira, eh, axudar a darse a conocer eh, diversos entes da, da comarca de, de Ferrolterra, da terra de Trasancos, e tamén para que eh, a xente coñeza a Radio Filispín. Sí, quen somos e como facemos un programa de radio. Donde estamos eh, neste momento no dial? no 93.9. Estamos emitindo en directo desta ¿Quién? vez. Hai veces en que facemos os Filispin by eh, e os gravamos simplemente, logo os emitimos, pero desta vez nos atrevimos co directo. O sea, que Cholo e máis eh, Jorge eh, conseguiron eh, emitir en directo. Bueno, é increíble. Sí, están bueno, dicindo que sí. eh, Facendo así, ok. Bueno, Estamos en directo. E vamos a ponernos serios e o primeiro de decir moitísimas grazas aos responsables deste eh, encantador local, deste maravilloso local por permitirnos eh, vir aquí. De verdade, moitísimas E ocupalo grazas. durante dúas horas. Bueno, pues ao millor é momento de que alguén que sepa de que vai eh, este local nos lo explique, ¿no? E veo, veo que xa a nosa residora Espe nos ha sentado aquí na mesa con, con nosa o primeiro entrevistado da tarde. Sí, o máis importante. Venga, quen é? José Castro, Bueno, Pichu para os amigos, para a familia, te podemos chamar Pichu. Boa tarde, Pichu. Boas tardes a vosotros. Eh, moitísimas gracias por estar aquí. Eh, se queredes que os conte un poquinho da tenda Esta é unha, unha tenda de barrio eh, Nos vende tradición familiar eh, E nos queríamos darlle unha volta Unha volta de torca a esta, a esta historia Por eso eh, cando estive, estivemos vendo o local, pois dímonos conta de que tiñamos un escenario, non tiñamos un escaparate eh, a cousa é que nos gusta moito a música, nos, moi, nos, nos gosta moito a cultura, e, e que mellor forma de darlle vidiña á tenda, non? O sea, que algo tan original eh, parte de que eh, sodes homes, mulleres multidisciplinares, eh, que non os contentades con unha sola cousa na vida. Queredes tocar moitas cousas. un montón de sí, a verdade é que Eh, somos un poquiño eh, inquietos. Eh, estamos innovadores se, tamén. Sí, sempre pensando cousiñas, pero bueno, eh, somos moi pequeniños. Pero eh, vamos a ver, eh, cando, fa, cando falamos de tradición familiar, eu eh, beso que, eh, que hai tradición eh, familiar de locais como este, pero hai outras tradicións familiares eh, moi importantes para, para todos vos que eh, non teñen nada que ver con isto. Cal foi eh, dentro desas contradicións, como a síntese eh, chega a ser esta? Pois foi unha serie de casualidades. Eh, era un para mí foi un momento entre entre un traballo e outro. Eh, gustame moito, sempre tiñen na, na cabeza eh, emprender. Eh, cando pensei seriamente esta posibilidade, eh, collendo unha serie de especialidades, E eh, a verdade é que non lle dei máis, máis volta, sí. hai que tirarse adiante e a ver que pasa. Bueno, entón, entón cando, cando vas a, a facenda, Pichu, eh, eh, que lles dis, eh, cal é o teu negocio? Le, dices unha tenda? E cando eles te dicen, pero se si outro día estive tomando unha cerveza no teu local <laughs> si coñeces... Ou vende un concerto eh, é unha tenda, é unha tenda. É unha tenda na que na que intentamos eh cada vez meter máis cousiñas, eh unha tenda moi aberta, por así decirlo. Dende cando, empe, cando empezaches? Canto tempo leva aberta? Pois mira, nós inauguramos esta tendiña eh, con música en directo eh, en decembro de 2012. Xa o primeiro día montachedes aquí un concerto. Sí, sí, sí. sí. Enseguida eh, vimos que, que a cousa era estupenda, un sonido chulísimo, aos músicos encantados, que era moi importante, Dicho, eh... perdón que te corte, entón a nós teñes que decirnos a verdade, eh? non, non somos inspectores da Hacienda, se, se, se, o primer, se primeiro día facemos un concerto en vez de vender viño, algo pasa. As dúas cousas, non? Ui, creo, tempo. creo que non vou sair ben de aquí, eh? <laughs> Sí, sí. Es que a audiencia eh, quere saber quere saber, demonios se meteu a, a Radio Filispín este, sábado de, do mes de abril. O do, o do escenario veía claro dende o principio. Sí, sí, sí. Eh, hombre, é un escenario pequeniño. Eh, pensado un poquinho para un artista, dous. Eh, hubo algunha vez que trouxemos trío, eh, e xa é imposible metelo aquí. Eh, moitas catas de viño e fixemos catas de mel, embutidos. Cal é a reacción que está tendo a xente? A verdade... En cada unha das cousas, nos concertos, no día a día na venta de, de produto. Mira, eu estou encantadísimo. Isto Esta é unha tenda de barrio. Eh, a xente que ven é a xente do barrio. Eh, vas coñecendo a xente, é, unha, é un traballo moi bonito. Eh, a xente encántalle que lle deas vida á calle, que, que sea unha opción máis de cultura eh, neste barrio mm, nos concertos, nos eventos que facemos, pois cada vez eh, a aceptación é moi boa. Eh, eh, non só a aceptación, hai unhas veces que vai máis xente, menos xente, pero o ambiente que hai é, é chulísimo, é unha cousa moi cómoda, a xente sai contenta. As veces eh, as, as tendas con unos produtos tan extraordinarios como os vosos dan un pouco de medo a xente do común en canto ao precio, ou uh -huh. estou equivocado. É dicir, aquí pode entrar a xente do barrio de Madalena, con un nivel adquisitivo normal eh, elevarse sí, sí, sí, unha chea de viños eh, de tanto como unha chea non, gana eh, que <laughs> <laughs> a modiño, non? Bueno, pouco a pouco sí que se pode, é sí que se pode. non? Sí. sí. Mira, eso foi eh, unha cousiña que, que nos dimos conta pois enseguida que parecía como que a xente es, esperaba que, que esta era unha, unha tenda que non, non podían entrar eh, Dime conta. Sí, pero es que unha vez que entras Dase conta de que isto é para todo o mundo. Claro, ves esto... como moi exquisito, ves dende fora e dis, ui, sí, aquí sí, sí. seguro que todo sí, carísimo, sí, os sí, produtos sí. que teñen moi exclusivos, tal, os viños." É un pouquiño de todo. Eh, mira, para produtos Hai de todo. ¿no? Sí, sí, para Unha cousiña pequeniña que é moi importante. Eh, en precio, eh, os pequenos non, nunca van poder competir cos grandes. En calidade, sí. En calidade, en tempo, en información, en asesoramiento, podemos eh, e o facemos, competimos. Uh -huh. mm. En canto a viños antigos, estades especializados en viños antigos, non? Tedes aí uh -huh. unha colección, contanos, que hai? Pois hai viños, eh, pois o máis antigo que temos é de 1920, Eh, 1920 eh, Sí, ata, ata agora Ata os viños que, que hai agora no mercado É unha cousa moi bonita Non é para todo o mundo eh, Tens que saber o, o, que, o que levas eh, Igual que non é o mesmo un viño Un jovenciño de mencía eh, Que un viño de gran reserva Non é o mesmo eh, Ti se estás acostumbrado a uns viños Se levas un viño que, que ten 30 anos eh, posiblemente non quede satisfeito, pero se sabes o que levas e gustas, eh, vas quedar encantado. Os precios tamén é outra cousa na que loitamos, non é de millonarios. <laughs> é unha cousa que, que realmente compite cos precios dos viños actuales. Pero... Bueno, e si, e si un, e si un Ana, eu, eu sigo dando de voltas a onde estou, no? Porque eh, eh estou <laughs> entendendo, agora estou entendendo ben a cousa, pero pero sí, pero pero aínda me queda unha cousa. Se si eu quero eh, tomarme unha cervexa un, un día normal a unha da tarde, é posible ou me dice dices, no, no, no, estou na tenda o, o, o se pide unha ferrolana entón si o que, que... Eu xa teño unha aquí, <laughs> sí, sí. Eh, a estou tomando. A ver, nos normalmente o que facemos son eh, un evento ao mes. Ajá. En estes eventos a xente pode degustar eh, tanto viños, cervezas, eh, sempre ponemos algunha tapiña pois da, das que temos aquí para que a xente as descobra. Vale. Eh, en esos eventos puntuais. Sí. Vale, perfecto. Uh -huh. Perfecto. Pois eu volvo aos viños. Canto máis antigos son, son máis caros, mellores. Explícanos isto aos que non temos nin idea de, de vale. viño. Eh, A ver, a, a, unha frase que, que todo o mundo coñece o viño, canto máis antigo ou canto máis bello, mellor ou, ou todos os viños melloran co tempo eso non é verdade eh, dependen de moitísimos factores que eu creo que os podo escacharrar o programa eh, é unha cousa moi profunda, son moitas moitas variables eh, as que hai que mirar. Eh, aínda así ten un, un porcentaje de misterio de cousas que nunca <clears throat> nunca vais, vas a saber hasta que o, o abras o viño. Pichu, como levades a a competencia entre familia co rápido? <laughs> eh, os complementades, sí. competides? Hombre, familia, se complementarán, non? Hombre, eh, a idea... A ver, a ver, a ver. <laughs> Eh, cando surxiu eh, esta idea, eh, era un complemento. Era traer unha, unha gama de produtos diferentes. De feito, é unha tenda eh, moi distinta. Eh, o, o público a veces pois pode saltar dunha tenda a outra, pero o normal é que se, sexas xente distinta, un corte de, cortes de viños diferentes. Nos traballamos moito con produtos ecolóxicos, eh, comercio justo. Estamos moi especializados en cervezas artesanas. Eh, facemos o negocio familiar máis grande. Sentiches entonces entón o, o apoio de do voso tío? Hombre, por supuesto, foi absoluto, necesario e eh, definitivo. Unha peza <laughs> fundamental sí, sí, sí, da sí, decisión. Por supuesto. E o teu pai aceitoulo encantado, encantado da vida, vida, encantado. Que, sí. que, que o exemplo de mm. respeto a Sí, sí ao que eh, os fillos eh, queren facer na vida. Sí, sí, é, unha, eh, é un, un, un apoio total, absoluto eu sigo pensando nos viños. Ti sigue pensando onde estás, eu sigo pensando nos viños. Eh, eu xa clareime, Ana, eh? eh quero saber, <laughs> eres un viño, Ana? Non, estou ah. coa cervexa, logo máis adiante. <laughs> xa vou cambiando. <laughs> quero saber se pasa moito coleccionista por aquí. Eh, pouquiño. A xente mm, eu o local é novo tamén, Pichu, eh, o sea... Sí, bueno, relativamente relativamente novo. Eh E as cousas así un pouquiño mm, máis antigas, eh, todo vai por internet son eh, estranxeiros normalmente, gente que sabe moi ben o que leva, está moi informado, sabe moi ben como funcionan estes precios, eh, xente que, o sea, que está metida. Tedes, tedes web tamén, entón, para, eh, para ese no, tipo de eh, pedidos? Eh, traballo directamente con cos coleccionistas que os vou eu coñecendo, vou entrando Ajá. neles e... e xa, relación, sí, é eh, unha carteriña, unha carteriña de clientes e eh, Pero, pero xa que sale o tema, descartades o comercio electrónico? No, no, no, absoluto. Nada. De feito xa estamos traballando na unha unha web que vai ser bastante potente eh, que este ano vai sair. Que ben, que ben. Mm. Eu penso que os en día non se pode eu, vivir sí, sí, sin sí. eso, non? O sea, Xa vamos con retraso, pero bueno, bueno a cousa bueno, tira ben, bueno. tira ben. Eh, eh, bueno, é eh, eh, eh, o colmo que falen que van con retraso cando me parece un establecemento do máis innovador. Sí. Que claro, que, que, que eh, eh a seguinte pregunta, como algo tan innovador aquí e non habéis marchado como tanta e tanta xente nova eh, a ponerlo na Coruña, en Londres, en Madrid, en Bilbao, en, o en eh, Tokio? Eh, boa, boa, <laughs> moi boa pregunta. Eh, eu penso que, que en Ferrol se pode. Eh, neste barrio se pode eh, e se debe. Eh, Autoestima de, a tope. No, no, de feito eh, o que nos está pasando é a demostración. Estamos sobrevivindo aquí, eh, vamos dando pasitos hacia adiante, eh, estamos demostrando que se poden facer cousas. Eu non penso tampouco que seamos innovadores, eh, estas cousas xa se faen eh, a lo mejor en Ferrol faltaba un pouquiño ou non se hacía exactamente así eh, estamos facendo cousas que a lo mellor eh, non se facían exactamente iguais aquí, pero aquí por suposto que se pode, si. Si, si, si te disese eh, pon as luces largas, eh, pensa eh, nos próximos 20 ou 30 anos, eh, eh, todo este consunto de cousas tan diferentes, como pensas que van a acabar? a mellor a tua vida, a vosa vida enfocades directamente por continuar ese tipo de negocio ou ben a música que tamén parte da vosa vida eh, eh, eh, gaña eh, máis peso eres capaz de poner luces largas ou pasas se vives ao día? Foi moi difícil, é moi difícil porque imos imos tendo planes, cousiñas que nos gustarían, pero un poquiño a vida te, te vai levando, ¿no? Igual que Ajá que apareceu de repente duns anos para aquí a cervexa eh, van a aparecer máis cousiñas seguro Por certo, Pichu, que bebes, viño ou cerveza? <laughs> Eu bebo as dúas cousas De todo sí. <laughs> Que hai máis cousas, aparte de cervexa e viños, non? Sí, por suposto Hai outra clase de sí. de bebida. É, eh, é unha tenda, eh, por así decirlo, un ultramarino. Eh, temos te, whiskies, temos ginebras, temos eh, viños dulces, temos coñacs, brandis, eh, hai un montón, temos la, a verdade é que eh, temos un catálogo bastante completo. Temos un poquinho de todo. Tens algún artículo aí, algún viño que vos co eh, costara moito conseguir, que sexa así unha especie de tesouro, que non que irades nin desprendervos del? Dos antigos, sí. Eh, Cal, eh, contanos. Pois Que hai aquí? E cal é o sistema para mercalo, para hacerse con el? Eh, é, todo moi complicado. Normalmente estas eh nos solemos tratar con para comprar viño, eh compramos moi poquinho, tes que estar moi seguro porque un viño non se conserva igual na túa casa que nunha bodega. Eh, non todo o mundo trata ben o viño, eh, entón ese viño eh, es que o, o matas, é un, é un bichiño que está vivo dentro, dentro da botella eh, e o que tens que facer é ter moito moito cuidado con el. Eh, para compralo o mellor é ir a ver onde, onde estivo durmindo ese viño eh, todos eses anos eh, miralo, nunca vas a saber hasta abrilo, pero podes eh, ter máis probabilidades ou menos. O mellor é ir e ver cando se compra unha, se merca unha, unha cousa tan cara, xa estás pensando no cliente final, porque claro, é un risco grande mm. facer unha inversión importante e, eh, e non sabes se si se va a poder colocar, non? Sí, sí. sí. Eh, normalmente... Eh... Empezades a ter encargos, o millor. Sí, sí. claro. Eh, nos eh, o, o bo que temos, eu penso, é que o porcentaxe de éxito é moi alto. Eh, por eso, cando nos facemos un cliente, eh, normalmente ese cliente se vai quedar con nosotros, vai repetir porque as cousas eh, salen ben. Eh, eh, hai xente que fai catas eh, de viños antigos cos nosos viños, eh, eu sempre pido un pouco de resposta, non un feedback para saber que tal foron as cousas. Nos levamos unha estadística. E, eh, eh, supera as miñas expectativas. Para ben obviamente. Cal é o máis caro que tedes? Esa é unha pregunta moi indiscreta, moi indiscreta. <laughs> pero é que eu son moi, moi curiosa. É Ana, é, é. Sí, sí, eu. Vicente non a faría, pero eu sí. Pois pues mira, mira. Pois en euros. Eh, sí. no, no, no, estás no teu dereito de non contestar. Emo, hai cantidades que pasa, podes pasar de 1000 euros. Podes pasar de 1000 euros eh, podes, podes pasar de mil euros eh, tamén. Sí eh, son cousas que é, é complicado, é complicado. Pero os hai, e os hai moito máis caros tamén. Uh, imaginas un viño de... Sí, me imagino, solamente me imagino. eu <laughs> tamén. No, e, e, logo, e logo penso o que di el, que cando se si, o, si o merco vai salir malo, con lo cual non o merco é malo. <laughs> sí, sí, sí. Logo eh, non o podes beber. Que no, novos eventos tedes na cabeza na, no escaparate? Eh, pois mira, o que estamos dándole moitas voltas e queremos... Eh... Porque sabes o alguén no, no escaparate neste momento, sí. pero... Está aquí. Eh, queremos fa eh, facer cousas de fotografía, queremos facer cousas de pintura que aínda non as hemos tocado ben. Sí. Eh, Tedes aquí unha parede moi chula Estupendo, unha parede preciosa Que hai unha foto por aí sí, sí. Entón, queremos darlle un poquinho a eso que, que o pensamos desde o principio Pero nunca surxiu ben a cousa E agora, pois, pues, entre que tío buscas E a xente tamén nos estamos moi abertos a iniciativas eh, e vai ser unha cousa que, que vamos a darlle queremos darlle ben este ano Incluso a xente, non? Te pro, dirá aquí e te propoñerá sí, sí, sí, oh, sí, podemos sí. facer tal cousa Claro os músicos, eh, os claro. músicos seguro que todos están encantados de tocar aí, non? Eso claro, tens es que, que preguntar a él. Eu penso que sí. <laughs> Eu que sí, ¿no? Logo lle preguntaremos sí. ao <laughs> que temos aí sentado. que nos fais estos. Que eu penso que vamos a ter que, que darlle paso, porque unha das características de, sempre de los Philips Mai es que nunca cumprimos o horario. <laughs> bueno, pero eu antes quero facerlle unha pregunta, porque como, como é músico, quero tamén saber un pouco a que grupo pertences, que en que estás metido na música? Bueno, eh, es outra faceta. Eu, claro, eu toco outra... o baixo. Eu toco nun grupo que se chama Curva. Eh, estamos pues continuamente eh, facendo cancionciñas, vamos grabando e vamos eh, tocando. Non tocamos moito porque estamos todos un pouquiño liados nas nosas vidas. Eh, é unha parte da miña vida que, que encántame que nunca o, o vou deixar. Eh, Acabachedes de gravar un disco, ademais, hai pouco. Si, sí, gravamos bueno, en, ahí... en, en novembro, si, sí, eh, gravamos un, uns catro temas, Eh, estamos moi encantados. Eh, este ano imos gravar un, uns, uns temiñas máis e eh, os imos poñer xuntos para, para ter un disco físico. para os ouvintes algún Algún concerto así previsto próximamente? Eh, aínda non está ben anunciado, me parece, pero sí, o mes que ven imos tocar aquí en Ferrol. A, algo me comentan. Hai que estar atentos, a xente que este atenta porque teño ido a, a concertos desta xente e son moi bons. E para os vos aficionados ao, ao rock que non os coñezan, que sepan que se buscan en, en YouTube, eh, cousa que eu fixen esta mañá, Anda. que entren con K e W. No, sí, eh, o, o nombre, non o nombre a, non a é moi é moi original. Penso que eh, eh, o nome dos grupos, o nome das bandas bandas para min que sou eh, tamén un gran seguidor da, da ay, música rock eh, é moi importante e penso que aí habéis acertado plenamente Gracias, plenamente, gracias. Plenamente. <laughs> Igual que eh, eh, penso que aínda podéis tocar moi, eh, máis forte do que vin no vídeo de, eh, de, de, de la sala Super 8 tamén o vídeo, claro, lóxicamente eh, non ten a calidade de, de, da, da reproducción, pero que, que os ves o futuro, o sea que vai, vas a ter que dar moitas voltas coa almohada de por onde tirar no futuro teus, eh, <laughs> como co baixo, a, onde te, co, a, a que te vas a dedicar sí. plenamente. Que ben, pois eh, penso que eh, o que temos eh, no escenario Ana eh, quere empezar a actuar, eh? O sea, que, <laughs> pero non le vamos a dizer, antes vamos a falar con el, ¿no? Sí, vamos a de algunhas. Bueno, Pichu, bueno, pues, graciñas. Moitísimas gracias a vos. E enhoraboa, enhoraboa por o que sí. tes aquí, eh, o que tedes entre mans que, bueno, eh, dignifica moitísimo a Ferrol, penso que dei moitísimo de vos, de autoestima de vos mesmos e da, da propia cidade, eh, bueno, estamos seguros que vai ser un un éxito total. Te deixamos gracias. traballar porque temos que dicir que a tenda está aberta. Pode de, pode vir a xente aquí, sí. eh, se atopará sí, sí. con nós, pero pode entrar clientes dun momento a outro. Sí. ¿no? Incluso seguro que, que estar aí detrás do mostrador. Claro. Eh, podes botarme unha man para vender o viño. Cando <laughs> queiras. no. Ana, tengo sec o, o secreto propósito de entrevistar ao primer eh, cliente que que sí, sí, <laughs> eu... si deixa. non digas eso porque entón non vai a vir ninguén. O primeiro que cruzas a porta o vou a pillar e vou a sentar aí No, Venga, vamos. Muy bien, pues muchas gracias, gracias Bueno, muchísimas gracias. Y continuamos. Oye, continuamos. <laughs> Eu mirei así para cholo. Entra cuña, entra cuña. No 93.9 da FM a radio, libre e comunitaria de terra de Trasancos, emitiendo desde Ferrol, para un mundo entero. Y e allí estabas ti Ainda non número número dos meus desexos Aquí, Radio Filispim, sen camiseta, contra vento e marea 93.9 FM, libre e comunitaria Era o dial dos meus pensamentos Enchesme todo de kilohercios E apareciches ti Interferencia espléndida fantástica Pois penso que tenemos outra vez que volver a voltar a dar as grazas, non? Porque sí. o músico que temos hoxe penso que xa é amigo, xa forma sí. para min xa forma parte de Radio Filispín. Sí. Parte do colectivo. Sí, parte do colectivo, porque sempre está aí, sí. sempre. Sí. Para, para unha sesión Bermú para sí, sempre colaborando, participando con nós, ven cada vez que sae algo novo, algún traballo, ven a presentalo. Decimos quen é? Sí, veña. Jamie Fifrin que está aí. Que tal? Moi boas. Aquí estamos. Bueno, eu antes de dicir nada, teño que felicitalo. Porque está de cumpleanos hoxe. ¡Ah! Oh, cumpleanos feliz. Que bo. 36, estás feito un chaval. <laughs> Sí, sí, sí. Jamie, como, como, como te sintes aí nun, nun escenario? Aí arriba, aquí un nun de, escaparate. De, de me anuncio, de maniquí, pero, <laughs> pero bueno, con moitas ganas, porque a verdade é que estar aquí pois na espuma sempre un gustazo. É, é bonito. Ti xa tocaches moitas veces aí, non? Eu no? creo que esta é a segunda ou a terceira vez. Bueno, xa toquei con Rubén Artabe, un cachiño, toquei outro día con un outro Cachiño, a verdade que moi contento sempre de estar aquí, porque é un sitiazo e e eh, sempre tratanme genial, así que... Coñeces algún outro escenario no mundo que sexa un escaparate? Pois eu non sei, eu de momento que, que, que tocara eu non Algún haberá por aí polo mundo Seguro pero... que sí, pero, pero Como no. este xa, porque ese, ese, esas cortinas aí de, ah, de terciopelo que estamos que, que casi é un escenario dun teatro mezclado sí. con, con colmado unha tenda antiga, chulísima, con ten de todo, aparellos antigos aquí que teño diante, vai que é unha pasada. Bueno, vamos a deixar de falar do escenario porque non van a, va, va a facer como umbral, preguntarnos que hai de mi libro. Claro. Que, <laughs> vamos con eh, eh, os seus proxectos próximos. Ti acabas de sacar agora, bueno, hai pouco, un EP sí, con febreiro, banda. Sí. Antes tocaba só, te... Uh -huh. como te metiches aí e te decidiches a Pois a verdade foi un pouco proposta do, da persoa que, que, que gravou o EP, que é Brais Landeira dos, dos estudios de Ocean, eh, propúxome, oye, que te parece se facemos algo así pequeniño e tal, un EP e tal, ca banda, a ver que tal, e dixen, bueno, pois como primeiro paso antes de, de meterme un longa duración, sacar algo así, unha pequeniña idea e tal, eh, a verdade que funcionou super ben, eh, De feito, bueno, eu ao batería Mundo Bacale coñecíao pois desde fai tempo e tal, nunca tocara con el, pero sí, pero o contrabaixista coñecí no día que veu a gravar. Entón, o mesmo día. O mesmo día, foi como en plan, ah, encantado, son Abel, bueno, pois pues ponte Meña, a gravar. <laughs> O sea, sí, sí, sí, foi así. E, e a verdad moi contento porque bueno, un EP con cinco temiñas eh, que agora estamos presentando outro día pois anda fomos a Redondela agora vamos a ir a Coruña vamos ir ao náutico de, de Ogrove eh. E que tal a resposta da xente? Pois moi ben Como notas xente... que, que te din Ai, que diferencia isto Como cambiaches? Claro, a xente que xa cando tocaba eu Xa me decía, joder, se si tocaros estos temas con banda Estaría guai e tal pois, Eu o pensei algún Pois a verdad que, que, que sí, que agora pois, en, atopas que, que a xente pois, dite eso Joder, en plan pues veis este tema con, con banda sí que sí que mola e tal. Como como pode facer eh, facerse a xente co, co disco? Pois o disco físico o teño, o sea, o teño eu, o sea, que a xente así cercana e tal, pois acerco yo eu ou despois mercalo nos meus concertos. E despois en locais? en, en edición digital, pois en todas as plataformas, iTunes, Deezer, Spotify, Bandcamp, en todas. De nada, e despois eso físicamente pois pues, o teño eu, non hai Hai que pedir a ti. Claro, non hai ningunha tenda, no. Isto é es autoproducción, autoxestión Pero contigo total. podemos contactar se queremos sí, facilmente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, eu pois pues, teño enviado por correo ou de xente pois pues, eso. Estás de, no Facebook, estou podemos no Facebook ou vou a Te tocar mandamos a... unha mensaxe e nos pasas un disco. <coughs> Efectivamente. Bueno, ya mi outro día, non sei que eh, amistades ten no <laughs> no periódico máis importante de Galicia, que lle dedicaron bueno, unha página entera. E fixo dúas, dúas, dúas declaracións moi curiosas ambas as dúas, sí. no? A, pri, a primeira que nos encantou a todos os vos aficionados é eh, as influencias de, de Elliot Smith. Uh -huh. Sí, para mí é o que che comentaba antes, bueno, estaba antes falando con Vicente off the record, eh, e para mí en o día que descubrí en Elliot Smith que debeu de ser pois, no ano 2003, que o ano que, que, que se matou, E eh, eu non tiña nin idea de quen era e, e o día que escoitei foi como en plan Joder, isto é o que levo eu pensando facer toda a miña vida esto, O que querías facer claro, era isto era isto, eu non o sabía e, tal cual, foi así Entón, pois Ana, esa pregunta eh, non eh, serou ninguna polémica na cidade eh, non. Todos os vos aficionados eh, estamos, estamos de acordo el, de Pero a segunda mm, A segunda... Mm, <laughs> ai, a segunda A segunda que? A segunda penso que sí A segunda penso que... Eh, que probablemente o tema de autoestima de dos ferrolás que, que tocou na súa resposta Eh, supoño que máis de un comentario te fixeron por a rúa. Sí, aparte que non dixen exactamente iso, o sea, foi como un pouco, bueno, un pouco elevada a pregunta, pero, pero sí, un pouco sí que é certo, non é así, eres de Ferrol si hablas mal de Ferrol, non, non, é, non é esa, esa burrada tan así, tan ao bestia. Pero sí que pero eu creo que... non? De... Pero sí que creo que, tem, que a, empezamos agora a levantar un pouco a paletilla, pero atado agora, pois pues, somos unha cidade con xente de autoestima un pouco baixa. Pero non ele, porque ele está aquí, eh, non marcha, claro. e sigue apoiando. non, eu, eu tiña claro que, eh, de feito, pois pues, vivín moito tempo fora, vivín en Santiago e tal, e tiña claro que, que quería voltar para aquí, pero pero sí que é certo que, que notabas a xente que, joder, que, que somos unha cidade, pois, pues, home, tamén é que tivemos uns palos criminales, pero... Un pouco pesimistas. Pero somos. sí que sí, que xente, pois, pues, que, que estamos aí con un pouco que autoestima baixa, que Ferrol, que non sei que, que aquí nunca hai nada, pois pues sí que hai, hai un montón de cousas. Uy, Ferrol é unha cidade superdinámica. A proba temos aquí nesta tenda con Pichu e, e con Alberto, ah. que é unha pasada, sacanse cervezas novas, de todo, o sea... Ya deixamos cantar, Ana. Bueno, eu quero saber cando cando ten concertos próximamente. Pois pues mira, deste. hoxe <laughs> ás oito e media Ás oito e media, que era o que, sí. ao que ia Despois, eh, o día 23 en Ourense, na Corte dos Bois Que polo visto é un sitio precioso aí ás aforas de Ourense Que é realmente unha corte dos Bois E despois é eh, unha festa do Ateneo día 29 no Super 8 e o día 30 coa banda no Bababar en Coruña e despois xa marchamos ao Burgo, ao Forum Celticum, ao Náutico de, de Ogrove eh, a Ribeira, a Sala Real, un montón. Xa estás no verán, claro. Sí, xa empezamos aí a Tedes a xenda completa. Sí, no, é máis que queda Afortunadamente. Por... E eh, cousas que irei no ¿eh? adiantando boa, eh? próximamente. No la bueno. boa, claro, así, así ten autoestima, claro. <laughs> bueno, pois pues te deixamos xa, non? Tocar Peña. un temiña. Todo okay. tú ao micro. Pois pues xa que estábamos falando de Elliot Smith, pois pues vou a tocar un tema que, que está neste, neste pe que saquei agora, que fala de, de Elliot Smith. Eh, unha canción que lle dedico a él eh, yo a noite que desapareceu I owe it to the night, fell away Soy tu e media eh, ya tenemos concierto concerto completiño de Jamie Fifrim. solo pues Polo de agora vaya a ir tocando algún tema entre entrevista entrevista, pero que ahora ya tenemos otros convidados. O sea que no podemos gritar otra, otra, de momento. Logo, logo. Tiralle a cervexa ferro. Por cierto, última última pregunta. Este tema está no disco? que non está un micro. Ah, este tema sí que está no disco. Fantástico. E ten como peculiaridade o que che comentaba falando de Elliot Smith, é que o estribillo do tema son todo títulos de, de cancións de Elliot mm. Smith bueno, pues... postos en orden de tal forma de que teña un xeito eh, teña un significado. Esta noite entón vamos a entrar en internet. <laughs> <laughs> Xa tiñas que haber entrado, hai sí, moito, sí, eh? Sí, bueno, no, entrar en internet e por, por que non mercalo, <laughs> mercalo. directamente? Pois pues está, moita mellor idea sí, sí. Bueno, tenemos aquí a, que, a, que a la parte contratante da parte contratante. A outra, sí, a outra parte contratante. Aos... De quen estamos a falar? Estamos, fa, fa, estamos a falar de Alberto e Cruz que xa están aquí sentados na mesa para contarnos cousas sobre esta cervexa artesá, la ferrolana. A que estamos a tomar todos, non? Sí, estamos aquí todos. eh, <laughs> <laughs> boa está, eles, Vicente. El, sí, además eles han sido muitísimo máis inteligentes que nós e están eh, tomando por vaso para verle o color que para mí é moi importante. Sí, a mí me gusta máis eh, bebela en vaso, eh? O que pasa que por non tirar aquí entre os cables e tal, e para que saian as fotos esta botella que tan bonita. Que queres empezar por o diseño? Bueno, non sei, eu quero empezar por como xurdiu esta idea. Bueno, boas tardes, Alberto boas tardes. Cruz. Hola, boas tardes. Boas tardes. Que tal? Como como se vos ocurriu isto de facer unha cervexa artesal? Bueno, empezou Alberto eh, haciendo pruebas e cosas en casa e tal. y poco a poco fuimos viendo que quizás era una idea eh, estupenda empezar a hacerlo de manera profesional. Eh, porque, bueno, la verdad que la gente que la probaba, eh, pues le gustaba muchísimo. Entonces, bueno, fuimos madurando la idea y, aquí estamos. Vamos a ver, Alberto, dinos la verdad. ¿Tan fácil es hacer una boa cerveza? No no es fácil, no non fácil, no es fácil. Se, se fácil lo faría todo el mundo, creo. Hai, Estiveches moito tempo aí sí, eh, investigando, probando. Sí, por exemplo, nesta Hai unha pequena moda ou non? Sí, sí, é unha moda, pero que aquí chegou moi moi tarde, aquí eh, sobre todo a Galicia. Eh, xa en Cataluña xa fai moitos anos que que levan coa cervexa. Eh, todo comezou eh, en Estados Unidos, por os anos 80 por aí, la, la craft beer, ¿no? cerveza cerveza artesana E aquí a España, como sempre, chega máis tarde, e a Ferrol moito máis. Moito máis. <laughs> Pero chega. Sí. A, a ti concretamente como eh, como te chegou e como decidiste facer as primeiras probas? Eh, te chega porque empezas a empezas a mirar en internet e de repente ves que olla, hai un kit para facer cervexa e, e como, como se fai a cervexa? Porque sabes máis ou menos como se fai o viño, sabes, mm. pero e, eh, e gustame moito a cervexa e como sería se eh, se, se a fago eu saldrá moi mala ou saldrá rica eh, e xa desde a, desde a primeira proba xa estaba de, riquita Dende a primeira proba? Si, si, si Si Que, que vos Facendo <laughs> sí, sí, sí. Bueno, a primeira proba eh, saleu ben Pero, eh, lóxicamente, eh, fuxes eh, perfeccionándona Ainda estamos a perfeccionala Ou xa estamos en un nivel de calidade Que poderíamos mantelo? Eh, ahora mismo yo creo que estamos en la pale, estamos en la calidad que queremos, eh, cuidamos mucho el proceso, entonces todo lo que sale a la calle está eh, mirado y requete mirado y ahora mismo estamos estudiando otra receta. hay peticiones de gente muy fan de, otros tipos de, cerveza y, estamos empezando a probar y a ver lo que lo que conseguimos y hasta que encontremos lo que queremos, como la otra, no vamos a, a parar. Bueno, a, que está, a, a que está a falar, perdón, Ana, sí. e eh, Cruz, porque nós estamos aquí con eles e parece que, que, que todo o mundo sabe quen, no, quiénes no, son. Antes, pero, sí, sí, pero es que, eh, sí, e Cruz e eh, Alberto Castro. son os responsables. Pero son como, responsables ¿cómo os dividides... Eh, nas tarefas. O, o, sí, o tema empresarial, o sea, quen é o químico eh, eh, eh, o contable o intercambiar esos papéis. Eso está un poco un <laughs> poco un caótico, sí. Sí, hacemos todos de todo, los dos de todo, ah, vamos. Intentamos compaginar nuestras vidas con, esta faceta. Y, ahí estamos, dándole duro. ¿Os plenamente a esto? No. No, ahora mismo tenemos... Eh, ainda no. Ainda, no, ese es el que tema. a crecer más a cousa. Sí, sí, la verdad que estamos bastante ahora mismo desbordados, porque la verdad que que no esperábamos este este, este éxito e, esta acogida de Ferrol de... É que dende o principio, non cando presentache esa cervexa? A finales de noviembre Como se llama? Tampouco tanto eh, E eh, dende o principio os vosos, bueno, a xente máis achegada que aprobou o principio Familiares, sí, amigos, todos dende o principio acolleron, dixeron, buah Sí, lo que sentimos sobre todo es un cariño E mira que hubo gente que, que decía que Porque cuando hablamos de, del nombre No, había gente que decía, no le pongáis la ferrolana, que, que es que hay gente por ahí que odia a la gente de Ferrol directamente, ah. ¿sabes? Y claro, nos... pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos adelante con el nombre y, estamos muy contentos. Os hicieron dudar, pero acertasteis. Sí, sí, no. Una cosa, ¿dónde, dónde está la fábrica? ¿Dónde físicamente estáis a producir? La fábrica, eh, bueno, fábrica, fábrica... Por llamarla de, alguna manera. Obrador, que, queda, eh, Sí, porque es una cosa... unha cousa moi moi pequenina. Ajá. Está uns 200 metros de aquí, Ajá. Calle Madalena. Ajá. eh, o bonito que ten tamén é que podes facer cervexa no casco antigo de, de Ferrol. Ai, que bonito. Sí. Non te eh, molaría sí, ir a ver como fan a cerveza. No, no, es que espero ir, <laughs> espero ir. Tamén, tens que levarnos. Aunque sexa con os eh, ollos eh, vendados para non descubrir os secretos. Claro, pero, claro. <laughs> por lo menos sentir o aroma, non? Que ten de especial esta cerveza? Eh, especial, eh, pois eh, especial eu creo que o que máis especial para min é que estivemos dous anos só con esta receta a ser a primeira somos hai que dicir que tamén somos un pouco novatos nisto estamos estás todo o día aprendendo pero eu creo que a mezcla dos lúpulos que utilizamos utilizamos tres tipos de lúpulo eh, tres tipos de malta eh, quizá o sorachi é eh, un tipo de lúpulo de orixen de Xapón que lle dá un toque cítrico eh, a mí pareceu moi interesante metelo dentro. Porque, Alberto, si, si, eh, eh, si te preguntase cales son as diferencias entre unha cerveza eh, eh, industrial das marcas eh, coñecidas, no? as diferencias coa vosa, en que se diferencia realmente? Bu, eh, Bu, un montón de cousas, casi en todo. Un montón de cousas. Eh, primeiro a produción. Mm. Temos unha produción moi moi pequenita. Vale. Pero o produto. Eh, o produto eh materia prima de primeira calidade. O non non podes mercar maltas eh, procesadas ni ou utilizar extractos raros porque ao final o vas, o vas notar uh -huh. cando bebes a, iso se nota uh -huh. e logo tamén eh, hai moitas formas eh, para cambiar a estética e o sabor con químicos nosotros non, non facemos iso O sea, vos non tedes que, que pedir a Alemania esos fermentos que lle botan as cervezas industriais, todo se fai aquí. Todos no, no. Eh, o, eh, a ver, eh, eu teño entendido que todas as grandes marcas de cerveza importan de, de Alemania un, un certo fermento que lles permite Nos importamos eh, eh, eh importamos eh, a malta, eh, a levadura, o lúpulo. Ajá. Eh, eh, porque de momento aquí en Galicia non, non hai donde mercalo. Ajá. A idea se, sería poder mercar eh, toda a materia prima de aquí xa, sea, sería o mellor mm. Eh, poder facer unha cervexa con cousas aquí. Mm. Xa notades que que Estrella de Galicia se está a mirar co rabillo eh, non creo. No, yo... a competencia que non ten encima o, o ainda non, no, os ve no ainda no. con agarimo que va, que va, que va, que va. Que va. No. son dous mundos eh, ben diferentes ben diferentes sí, son mundos paralelos e sí. así existen en Estados Unidos es algo Agora, agora mesmo que, que mercado está, está desatender? Mercado local. Ahora local, mismo... pero está desabasto, xa, porque... Sí, estamos cada vez en máis locales. Porque a xente se queixa eh, moitas veces de que pida forralá, xa se acabou. Eh. Estades facendo presentacións, non? Por diferentes locais. Eu sí. asistín a a fun sí. a Guarisnais, a Cazadores, uh -huh. entón pouco a pouco ides en poco diferentes poco... puntos sí. aí da cidade metendo onde podemos atopar, onde podemos pedirnos unha ferrolana esta? Eh Eh, de momento, agora mesmo atedes no What is Nice, eh, no Derby, en Cazadores, o tedes agora en Area, a Palloza e eh, no Vos. Bueno, xa pouco a pouco Está ben, está ben. temos, temos, temos lista de espera eh, Pouco a pouco vamos incrementando a produción E según aumentamos, pois vamos dando, Tamén podemos dando. vir aquí E no rápido tamén no, se sí, sí, por suposto. A, sí. Por suposto Cruz, quién, diseñó? A ver, esto. A ver, partimos de una idea o logotipo. Sí. A ver, eh, eh, yo, bueno, yo soy técnico naval, o sea que no. no y intenté hacer una cosa. ¿No? Entonces, bueno, la verdad que es un empezó como una cosa muy familiar y, y tengo una prima que es una máquina de, de bueno, de diseño y tal. Y entonces, bueno, eh, yo le enseñé lo que había hecho. Y bueno, mi prima está ahora mismo en París, estaba por aquel entonces en, Australia trabajando. Y entonces le enseñé lo que tenía. Y Todo familia Castro. Bueno, en este caso Sorte, ¿no? es segundo, nuestro segundo apellido. Entonces, eh, bueno, mi idea era... Eh, a ver, la cosa es el optimismo, ¿no? Decir, Dios, aquí tenemos un montón de cosas en Ferrol y cosas muy bonitas, ¿no? Y decir, Eh, quiero plasmar algo que a mí, bueno, que nos encanta, ¿no? que es el tema de los edificios de Ucha y, y, y cosas. Y entonces, bueno, le estuve enseñando fotografías y cosas del modernismo y poco a poco fuimos moviendo ese boceto y, y salió eso. Alberto Cruz, eh, por la noite na, na hora da cea eh, na casa de que se fala? De industria naval, de la <laughs> armada, de cerveza, de viño, de, de música... Una tolemia. Ahora mucho de, de la cerveza, la sí, verdad, que es el tema sí, ocupa moito tempo. ¿eh? Cerveza, eh, moitas <laughs> veces dices, "No, mira, no non imos falar de traballo." Pro, sabes, dic, sí, decimos, "No se pode hablar", porque sí. es que no Hay que desconectar un pouco. Sí. Esta, estas cervezas artesanas eh, ten unha, unha data de caducidade máis eh, curta que as cervezas normais, non? Sí, O sea, que si mercamos una caixa hay que... Hay que beberla pronto. Hay que beberla y eh, disfrutarla eh, eh, os aprovechéis. <laughs> que, no, sirva de disculpar. Que se que está te ve subir. <laughs> ya me coñeces. ¿Cómo es eso? A ver, Eh, ¿Puedo repetir a pregunta? Oh. Como é isto de que, que, que hai que bebelar un...? Que está máis viva que... Eh, claro, es, eh, iso é o tema de o primeiro porque é un produto que está sin pasteurizar. Eh, claro, a, a, a vida do, do produto pois pues, é eh, máis curta. E despois ten moito que ver co, co lúpulo. O lúpulo ten eh, podes mirar en algúns estudios que hai de Estados Unidos, podes mirar eh, cale a vida, a vida dentro da botella do lúpulo, eh, hai como un gráfico de cando vai baixando, baixando o seu aroma, sabor e tal, e a partir de aí tú ti podes facer unha media, eh, podes hacer hai unhas calculadoras e tal, e podes decir, pois a miña cervexa, pois ah. e lle poño seis meses, por exemplo. Tedes contactos con outros artesáns da, da cerveza, eh, salís fora con ela, comparades... Eh, sí, a mí eh, de feito gustame moito eh, conocer a xente eh, conocían aquí a, a un de Pedroso que fai cervexa Despois eh, coñezo moita xente en Ourense, en, en Coruña eh, E tamén xente de, de fora Outro día coñeci un, un alemán que vive en Andorra E... Eh, eh, a relación que hai entre nós é moi é moi agradable porque estamos todo o rato somos un, un uns freaks. <laughs> eu quería preguntarlles porque eu normalmente sempre bebo cervexa e son moito de, de pedir cañas. Algún día poderemos chegar aquí a un bar de Ferrol e dicir que era unha caña de la ferrolana. Pois sí. Porque eso... Eso está en <laughs> camino. Me interesa. Sí. Estamos trabajando en ello. Sí. Estamos ah, tra... mira que ben. Eu creo que en un mes eh, por lo menos eh, aquí xa, xa imos ter un, un tirador e a ferrola hoxe temos barril non é un tirador en si sí profesional de todo pero pero Pero pronto lle, se comercializa e pronto tendremos por los locales... Vai crecendo, Ar, ah, así, ah, mira, eh? Artesans artesáns con máis experiencia que, que a que opinión ten, eh, teñen da, da Ferrola? Eh, pois, eh, la, a verdade é que boa, boa. boa Sí, moi boa. E tamén eh, nos comentan que no, no pouco tempo que levamos que que o estamos a facer moi ben. Xente que leva eh, moitos anos, xa nisto. Ou seja, que isto non vai ser un sono dunha noite de verán, sino que se está eh, pouco a pouco convirtindo en unha empresa que va a fabricar unha boa cervexa artesá. Sí. Que a, a lo menos se va a vender eh, en toda Galicia, tal vez, ou eh, naturalmente por internet, me imagino tamén sí, que... Ya, ya sí, ya en Navidades hubo un aluvión de pedidos aluvión, de... De gente además moi romántica, ferrolana. Sí. sí, sí, de gente que con familia aquí o para regalos, es que a mi padre que, que es que vivió en Ferrol, tal, gente, pues ya solo por el nombre ya... Chale, y después hay mucho curioso de, de, de, cerveza artesana que quiere probar y hay, hay bastante seguimiento de las nuevas incorporaciones. O sea, que, que, que, que máis alguna familia se quedou sin a súa ración. En Navidades sí, en sí. Navidades sí. sí. Porque acabamos de empezar y eso, no esperábamos tanta demanda. No, no esperábamos. Oye, pues, eh, Boa, eh? de verdad que eh, antes de un tema de autoestima con, Jaime, ¿no? Y está claro que a familia Castro autoestima a tope. A tope. Nora vamos, eh, muchísimas gracias también, como solo es parte de de, de todo isto, no, por deixar a, a radio de, de vir aquí, de estar aquí. No, a vosotros, gracias, a vosotros. Moitas gracias a vos por facer estas cousas tamén. Nada, e enhoraboa tamén por a cerveza que está riquísima. Sí, sí, gracias. Pues, Imos <laughs> <laughs> a seguir bebendo. Hai, hai, hai moita cerveza, eh? Imos a seguir bebendo e vamos a seguir porque aunque o programa é longo, que son dúas horas, pero temos que, que avanzar. Claro, eh, hai máis xente que está chegando. Moitas grazas, Cruz, moitas grazas, Alberto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. www.opaí, o y ay, otra i. Punto blog L o t punto com. Ya estoy. Bueno, pois aquí continuamos en Radio Pim, na 93.9 Nos estades escoitando en directo Estamos facendo un Pim by un, un programa especial neste sitio tan bonito Eu estou encantada tan encantador, aquí Tan encantador, tan encantador con tanta botella ao redor E chegou, tanto artículo. E chegou a madre do cordeiro E chegou <laughs> a persoa importante que estábamos esperando Vaya Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Y además sabemos que andas con faringitis, que andas con mutas. Sí, bueno. Y, sin embargo estás aquí. Son los gajes del oficio. Como toda la eh, vida. Como, toda, la vida. Bueno, Emilio, Emilio Castro, eh, eh, pienso que das eh, temos unha dúcia de persoas en Ferrol que non necesitan presentación, unha el, por lo eh, tanto. Delas, eh... Bueno, moitas eh, moitas gracias por o honor que me facedes. No, a, a verdade é que Emilio o merece, o rápido é unha lenda aquí en Ferrol, eh, xa era eh, antes de que el eh, se tise cargo do negocio porque de, son de, de unha, estamos a falar, Emilio. Son unha continuación de meu pai que iniciou cando veu da América no ano 22. No ano 22. 22. No ano 22. O sea, vamos a estar cerquiña do primeiro o primeiro centenario. Bueno, eh, hai que centenario hai que rápido. Ese por todo o alto. Claro, por que pensas que están preparando a cervexa? Claro, sí, hai unha celebración aí dentro de pouco. É o primeiro paso para celebrar con moita sona o a festa do primeiro centenario, claro. Emilio, e 100 anos máis tarde, ti que eh, eh, eh, como eu, que nacimos cos ultramarinos finos, Como ves todo isto de delicatese, estas palabras raras, todo isto? Mira, todo é unha mm, derivada de ultramarinos. Ultramarinos xa o enchía todo. Ultramarinos. Ultramarinos, era todo. Todo tiñas que falar de todo o que era de fora, todo o que era extraño, todo o que era algo que xa tamén a palabra do decía, ultramarinos finos que era todo o que era, porque antiguamente os viños poñían vino fino. Uh -huh que non ponía viño de Rioxa ni non sei que os viños antes non tiñan denominación de orixen entonces eran vinos finos que era o máximo que se podía pedir Contanos un, un segredo porque eh, estivemos a falar cos teus sobrinhos de como é posible que eh, a hora da comida, as, esas comidas familiares, una, una comida tan una, una familia tan unida como a vosa, ¿no? Pois pues hai, as influencias foron moi diversas, a influencia da industria, a influencia da Armada, a influencia de todo o que estamos aquí a ver, e finalmente parece que ti triunfache. É dicir que non, non, que, que no. este é o tema que neste momento máis está tirando. Non, é triunfar non é a palabra. É continuar. Ah, perfecto. Porque as líneas estaban trazadas polos, polos maiores, por meu pai e pola miña nai, que miña nai foi un puntal enorme, Ajá. porque aínda que meu pai foi o fundador, a miña nai sempre foi un nexo de que todos estuveramos no rego, como se dice, xa, xa. como se ten que decir. Xa. No rego é unha matriarca, sí, sí. porque na miña casa... O sea, que isto é unha recuperación. É, na miña casa, as mulleres sempre tuveron un, vamos, eh, unha enseña, porque era xa nai de meu pai, que meu pai volveu de América por a miña boa. Ajá, ajá. Mm, entonces, se establecer fuera de aquí. ¿Dónde estaban en América? En, que... en, en la Argentina, en, Argentina. en, en, buen, Argentina. en Buenos Aires. E volveu. E volveu. volveu. E foi o momento en que... Sí, os dorados anos 20 terminou a Primeira Guerra Mundial e aquilo era un maná porque Argentina, igual que toda América, toda Europa que quedou desfeita, foise todos para para o novo mundo. O novo mundo lles daba unhas alternativas que non había en ningún outro, en ningún outro lado. E meu pai chegou, porque foise no ano 8, no ano 8. a principio do siglo, e mm, se montou en un sitio magnífico, as cousas lle foron moi moi ben, como tiña que volver para o servicio militar, mm, miña boa, Mm, arrastrou del que dixo, non, non mm, volves non, a marchar. Non, non, porque ademais meu pai tiña unhas visións para mm, quedarse en Vigo ou na Coruña Ajá. e non foi así que a boa tiña máis eh, máis tira e fixo que el quedara aquí en Ferrol. En Ferrol. Surxiu unha, un sitio tan bonito como é onde temos a tenda, que é a, a mater de, de todo, e seguimos Con Ali... Emilio, nese, nese senso, unha pregunta eh, saltando ao século XXI, eh, en un debate que está na nosa cidade hoxe en día eh, en primeira páxina. Como vedes vos con a tenda, a pequena fábrica, etc., etc., a peatonalización do barrio da Madalena? É a gran locura que se pode facer de Ferrol. Eh, la locomotora sempre foi o mercado central. O mercado central era o eixe de todo o movimento de comercio de la ciudad. A raíz de mm, la locomotora do mercado, a calle da Iglesia era en outro tempo unha arteria vital. A continuación era a calle Madalena e por, por, por mm, cousa xa de ouro, era a milla de ouro que se lle chamou sempre a calle real, uh -huh. porque claro, ali estaban as tendas de, de luxo. Pero mm, que pasou? Primeiro, eh, la desindustrialización de la ciudad, el plan tal, sacar las escuadras. Después, las obras que se hicieron en el mercado que se dilataron en o tempo. Os canales de, dos desagües e tal e que se yo. E ainda encima, a Plaza de España, con todas as malas fortunas que tuveron ese, ese vamos, enterracartos que foi, mm, ...no non axudou. Non axudou. E de encima ...una idea peregrina que mm, as peatonalizaciones. O eh, sea, que pensas que hay que darle una vuelta a este tema. No, la peatonalización es nefasta. Es nefasta. Porque la gente quiere llegar a su sitio de la compra con casi el vehículo. Que tenemos una cultura a lo mejor viciosa de, del vehículo. Bien. que nos pero, falta transporte público. Claro, entre otras cosas... tampouco temos o sitio para poñer o coche, non temos nada, entonces non podes impedir, porque se si impides, matas el resto de, de las actividades. Pero non a miña, as de todos as de todos. Outra pregunta, Emilio, porque tamén o falábamos con, con teus eh, eh sobrinhos. O tema dos precios. As veces cando un eh, entra en unha tenda destas se asusta un pouco, non? Me van a esquilmar porque é un produto preciosísimo, riquísimo, que pinta máis boa ten, eh, ti pensas que eh, o cidadán do común en, en, en, en Ferrol na súa bisbarra pode vir aquí tranquilo. Tranquilísimo. Produtos de todos os precios. De, de todos os precios, porque mm, mm, mm, hai unha palabra máxica que o dixo toda a vida a xente. O barato é caro. Cousas de pouco pelo nin te rinden, nin te saben e al final costan. Porque o que non, non valeu non se come. En cambio, as diferencias de un produto de primeira a un produto destos, que non digo que estén o, o, acertados ou non acertados, e cada uno de su bolsillo pode facer o que se dé a gana. Pero, eh, a la larga, un produto que lo pagas por su precio, las cosas valen lo que cuestan. Uh -huh. Uh -huh. Y, ou se que hai que atreverse a entrar, atrever... a ter un bo asesoramento. Porque aparte hai todas as escalas. Claro porque eh, falamos, non, ali tens unhos viños, sí, pero os tens de todos os precios. Pero todos os precios que lo respalda a súa calidad. Se non o respalda a calidade, non podes pedirlle peras ao olmo. <laughs> Contanos algunha anécdota, porque me falaba sí. moito disto Ana. Sí, eu quería saber, por exemplo, de onde ven o nome do rápido, porque Mm. Alguna historia terá, non? Claro, o sea, se o explicamos mil veces, pero... Pero eh, aquí en Radio Filispín non, bueno, bueno, <laughs> entón bueno, bueno. <laughs> aproveitamos e volvemos eh, a preguntar. É unha cousa mm, tremendamente, tremendamente real como a vida mesma. Mm, a, a tenda de meu pai xa en, en el centro de Buenos Aires era almacén de comestibles e bar El Rápido, en la en el centro de Buenos Aires, en Rivadavia y Talcahuano. Por que le puso el rápido? Pois por unha cousa tremendamente por la práctica. Era unha estación de tranvías que hacía cruces. O sea, era un cruce en Rivadavia y Talcahuano, ya se sabe que Buenos Aires es una ciudad muy larga y cada travesía pues te puedes eternizar. Y entonces había 15 minutos en esa parada de, de tranvía. Y allí tenía mi padre una tienda y restaurante. Y como había que preparar en esa parada de 15 minutos la mercancía en un santiamén que era rápido che, rápido, che, rápido che. Y, quedó. El rápido vino para aquí, montó la misma tienda con el rápido y seguimos siendo rápidos. A veces es una broma, pero es rápido. Emilio, eh. cómo, ves, eh, alguna vez se te ocurrió a ti eh, diversificar eh, a actividade como están eh, facendo os teus sobrinhos, no? de, de a parte a tenda tradicional, pois isto de ter actuacións, de innovando, eh, Como catas, eh, Como bueno, ves este tema? O, o, o ha sido ti o impulsor mm, incluso? En, eh, en su día, en su día en uno dos, bueno, falo galego, falo castelán, pero, pero okay. vamos, como la costumbre es casi hablar siempre en castellano, pues vamos, no es que me cueste más trabajo, Nada, es que sin problema. se como me escapa, irás. se me escapa. Como bueno, eh, mm, como temos locales na calle Madalena, en outro tempo pensei en uno deles que é onde temos ahora o obrador de cerveza, mm, hacer un, un catering de, de, de comidas y de, pruebas y, degustaciones. Y ya lo habíamos hablado con unas bodegas muy importantes, con unos buenos amigos que eran de las bodegas de López Heredia, eh, en su momento de las bodegas de La Rioja Alta, y para hacer pues degustaciones y pruebas. Mm, los chiquillos que les llamo yo mis sobrinos. É que, son. É que son, son, <laughs> mis, chiquillos, mis chiquillos cariñosamente y con todo el cariño que les puedo tener, porque para mí son mis hijos. eh, ¿Qué hicieron? Se adelantaron cuando abrieron la tienda de aquí abajo, que ya la teníamos abierta, pero que era exposición nada más ocasional. Eh, empezaron por decir, padrino, ¿qué te parece si no sé qué? Y dije yo, encantado de la vida. Yo no tengo juventud, lo único que tengo es entusiasmo. La juventud la tienen ellos y ellos son los que lo hacen y lo hacen perfectamente bien, que hay que aplaudírselo. Tienen que estar muy contento de que se continúe. Mira, no se ve, pero me está cayendo la baba. Sin duda, sin duda ninguna. <laughs> Entendible, perfectamente. que a Pepe o Teo irmán igual. Con, locura, porque él, claro, eh, dice, bueno, porque no vemos con otros ojos. Una aperta muy fuerte para él, ¿eh? De vuestra parte, con todo el cariño que además sabéis que se os tiene. Claro que sí, pues, claro, que sí. Es recíproco el cariño. pues sí, que sí, que sí, que además es una persona, vamos, mm, estoy hablando también que me cae la baba de, tener un hermano tan buena persona como lo tengo. Eh, da gusto ver esta, esta familia, el amor por la ciudad o capacidades capacidad de emprendimiento, Ana, eh, como hay se mezcla mm. a continuidad la evolución, coa innovación, bueno, éxito garantizado. Bueno, es que yo tengo que dar las gracias a Ferrol porque el rápido funciona por Ferrol. Porque gracias a Ferrol sigue el rápido en pie. Porque es a quien le debemos todo. Pues muy anos, eh, pues porque non estás a beber la cerveza, Si no, deberíamos de brindar. Tiñamos que brindar, <laughs> es pues cierto Gracias a pues vosotros. Bueno, acabe el programa. Sí, nos tomamos ahí. El mm. non porque sé que non está bien como eh, decíamos fai un intre, eh, bueno, agradecerte, e, e si quieres voltar a casa no hay ningún problema. No, no hay problema ninguno. Yo estoy aquí encantado y además con la presencia de una chica tan guapa y, un, y un, <laughs> caballero. Y un, no, no, el caballero eres tú porque, vamos, te estás dirigiendo a nosotros con el cariño y, además con una amistad que... os Que nos la brindamos mutuamente de, siempre, de siempre. Porque además tengo entendido que tú hiciste la carrera con mi hermano Pepín. Así es, así es, así es, así es, así es, Por eso me encuentro tan a gusto aquí, pues, sé por la tarde. Pues encantado, encantado. Emilio, pues este programa es longo, pero eh, tenemos que dar paso a siguientes invitados. Oye, o sea, que a gracias. A lo mejor vamos a darle un, aplauso. estoy haciendo a lo mejor un tapón. ¿eh? Que va, <laughs> que no, que no, magnífico. A este le metes en la cárcel. Número dos meus decesos Y allí estabas ti Era odial dos meus pensamientos Talló la inmensa mundo pequeño Aquí, Radio Filipín, Aquí, ti mesma. Sintoniza y verás. 93.9 FM libre e comunitaria. Espabilatzene os meus relés, mobilizatzene os meus relés, espabilatzene os meus relés. Pois aquí continuamos este sábado 16 de abril, esta tarde chuviosa, pero non nos importa porque aquí cada vez hai máis xente, se Hemos nota máis ben. o calor neste sitio tan bonito. Eh, a verdade que, é que se temos está moi a gusto. Eh, sí, a que sí? sí. Se nos está pasando o programa. Quen é o noso seguinte invitado, Ana? Pois xa temos aquí sentado a Juan Pameneiros, que un, bueno, conocemos por el fotógrafo, eh, artista de audio... Ahora nos contará todo qué que é, <laughs> son, pocos son. Hola, buenas tardes, Moi buenas tardes. Gracias por vir. Moitas grazas a vos por invitar. Aunque sei que este local para ti ten un significado especial, non? Moito, moito. logo? Moito. Para min é unha maravilla estar aquí hoxe, bueno, porque eles son grandes amigos, e, eh, bueno, fixemos aquí bastantes cousas, e tamén cadra que o cumple de outro gran amigo que é Jaime, entón pues é maravilloso estar aquí. aquí. que se va a montar cando acabe o programa. Sí, eh? despois no <laughs> concerto de Jaime, imos estar todos aí ben. E eh, imos a pasar moi ben. Sí. Ti tes moita relación, como dicimos, con la espuma, sí. eres cliente habitual tamén, sí, ves aquí, sí, a polas túas ferrolanas. tamén algunas cousiñas, as ferrolanas sobre todo, claro. Ah, eso nos gusta moito. <laughs> Pero bueno, bueno vamos, va, vamos a deixar para... un pouquiño ao lado a, a cerveza. Ah, a, a cerveza e, e os viños e imos con... falar de Pape, fotografía. Como, como é a túa eh, eh, progresión o cambio o evolución de la fotografía a otras artes eh, digamos que teñen moito que ver como no meu, no meu caso máis ben ao revés. Así? Ah, empezaste sí, no audiovisual Sí, moito antes, moito antes Levaba moito tempo ah, Pensei que habías empezado co tema da fotografía No, no, tema do foto ao final foi derivado do vídeo Ajá. Realmente, sí, Como sí, foi sí. a túa trayectoria? Pois eh, é algo casi obligatorio, non? Cando empezas a ver Eu empecé aí por sonidista Era o primeiro que que a mí máis me atrapou foi o son, pero de pouco a pouco pasei máis a parte visual, empecé bastante a facer vídeo, diseño e tal, e a fotografía viña despois, era un pouco o salto ao revés, pero o, o normal, non? Sí, así un pouco, sí, sí, sí, sí. Como, como é que eh, Ferrol ten o nivel que ten nestos temas de fotografía, audiovisual? É dicir, porque eu penso que, eh, que, que un nivel desproporcionado á dimensión de, de cidade, non? Penso, Non sei se é desproporcionado, que é certo é que sí que hai moito nivel, moito nivel, sí, sí, sí, eso teño falado con, con bastantes do, de, dos meus amigos, incluídos algunos que estaban por aquí, de que sempre tivemos moito, moitas ganas de facer cousas, non? Uh -huh. Non sei se é casualidade ou é que non hai outra cousa que facer que, que, que inventar, que penso que non é así, porque mira como está este local, mira que todo que se fai Claro, aquí, que non é solamente sí. na fotografía, en este claro, campo, Claro, é que en todos os campos, en todos os campos, eu penso que sí, é unha cidade moi, moi, moi, moi creativa. creativa creativa. Moi creativa. E aquí neste local dan boa conta de eso, non? Facendo Juanpa, bueno. Eh, os estiven vindo o último vídeo de, de Rubén Artabel, Me rindo. Sí, que os tenemos aquí. Que son, sí, que son, aquí. Sí, claro. eu, eu o vin, non, non pude vir ese, ese día, o vin uh -huh. por eh, en YouTube, 4 minutos 22 segundos. Esos 4 minutos 22 segundos, canto tempo necesitaron de traballo para chegar a... Oh, eso non mido. Eh. <laughs> Mellor non é pensalo. No, no, a ver, a parte da preparación previa, claro que tamén sae eh, o pa, tempo, pa, pa, para, para gra a grabación foi un día. Para os que somos ignorantes, o sea, sí. que, que traballo dá facer eso? Dá bastante dá bastante traballo, depende do que queras facer, pero un videoclip como ese, como de Rubén, por exemplo, pois sobre todo preparar todo a parte previa, a verdade que estaba moi estudiado, os bailarines, os actores, todo o que le tiñan que facer, eh, así. E todo iso de quen depende, de ti ou o propio? Depende do caso, depende do caso. Por exemplo, no de Rubén foi máis ben de Rubén e de e dos bailarines. Dos bailarines. Uh -huh. sí. Entón, eu puse a parte técnica e as miñas ideas despois das Pero podemos falar sin dúbida ninguna de horas, de moitas horas sí, de traballo. Son horas, son horas. A ver, o día de grabación para deixar todo ben atado, pois pues, hai moito traballo previo, despois pois no ordenador é onde onde se vai o tempo. Uh -huh. Eso é claro, as cores a montarse e tal. Bueno, sí. a, a na audiencia hai que contarle que, que Juanpa está traballando no vídeo da historia dos dezanos sí, de Radio, de Radio Filispín, do colectivo de país. Estaban facendo o sea, aí, bueno, moi, moi, moi pouco, é un eh. equipo eh. que forman sí. Juanpa, eh, Xende López e Óscar Juan tamén, non? Estades aí eh, os tres. Llevas a votar sí, unha bronca por plazo ou non? non temos plazo, eu xa dixen, xes dixen a eles dende o principio que mm. nos non, como íbamos. Que o máis importante, plazo. que o máis importante é a calidade. Cla non, bueno, a calidade. Eu confío, confío neles dende o primeiro <laughs> momento, sei que vai a ser unha pasada ese documental. Xa queda moi pouco. Estamos moi intrigados, eso sí, temos moita curiosidade. como foi todo eso de A verdade que foi unha experiencia maravillosa. A ver, ¿Sí? me propuseron eles a idea E, e por, pola miña parte, pois pues, na parte técnica e foi... Non dubidaches foi... nun, nun momento. Non, non, no, para nada. Parecíame un, un proxecto moi interesante, moi guai. Eh. Nunca fixeras un documental? É eh, o sí. primeiro? Sí, sí, xa eh, fixeches. Eh, dirixido por min, non. Bueno, fixemos unha peza que vou falar contar porque porque tivemos a Emilio aquí, fai nada, e fixemos unha peza, unha peciña que pode ser, ser documental, non sei, sobre a tradición do café aquí en Ferrol, fai uns anos, eh, claro, a, a voz do narrador é a miña Pero a historia foi todo de Emilio Gravamos un día Emilio ah. e con todo o que sabe ben, <laughs> eh, Tremendo, tremendo A narración é del, pero pasada polo meu filtro digamos. Sí, señor. Hai que velo É unhas cousas de... Planes de, de presente e de próximo futuro? Ay, terminado ¿Hay documental, cousas? sí, hai cousinhas. a ver, o que pasa é que en pendente que estas semanas estivemos terminando un par de traballiños, un par de videoclips eh, para Sanford Music Factory, para un grupo de Orense que Ajá. se chama Habitación Voodoo ontes terminamos o segundo, decir, xa bocaos a terminar o docu o seguinte, e despois as... O sea, traballo a, da bondo, non? Si, sí, hai cousines, hai cousiñas. Este é outro ah, proxecto que é o de paisaxes musicais con Xende López. Contanos uh -huh. como como empezaches con eso, que en que consiste que paisaxes musicais? Pois pues, paisaxes musicais é unha idea que mm, a raíz que tamén ten que ver co co vídeo este do café eh, que contei agora a un amigo meu eh, propúsome facer unha idea de mezclar músicos con torno daqui, fai anos. Do mesmo de que eu lle propuse a él facer o vídeo do café. Fixemos xuntos os das dúas cousas. E fixemos un vídeo con Rubén Artabe que o coñecera aquí tamén, <laughs> pouco antes. E, e bon, despois o ano seguinte, bueno, o meu compañeiro xa non estaba aquí, quise facer un con Jaime aquí presente, E despois, eh, a raíz do documental de Filispín, vimos en Demaseo que podíamos traballar ben cómodos xuntos e tal, propusenlle seguir con unha certa continuidade no nese proxecto, Veso, ese que estamos agora. Vexo que están surdindo moitísimas sinerxias entre eh, uns e outros eh, e que a espuma está no centro sí, sí, está totalmente, como punto de, de unión aí. Sí, o punto sí, de encontro, sí, sí, sí, sí. Totalmente, sí, tive sí. moitos moitos momentos aquí eh, con toda esta xente que estamos falando. Eh. Que non foi casualidade tampouco que presentáramos o vídeo de Rubén aquí, aquí claro. porque nos conheceramos tamén aquí, un sitio especial para os dous, pues, pola amizade que nos une co, co esta xente e, e foi eh, En paisaxes musicais que, que grupos des videoclips? Eh, onde se poden bueno, ver. Non son, bueno, videoclips non me, son vídeo, no bueno, no, chamalos así, pero no, eu tampouco <laughs> quería dicir eso. sí, vídeos eh, vídeos directos, digamos, direct, ¿no? sí, sí, escolledes eh, a localización pola zona, sí, non? Dependendo do artista. Exactamente, vai un pouco por aí, anda que non sempre é posible, acústico, pero que teña algo que ver, tema acústico, efectivamente, Que pasou por aí? pois pasaron todos enormes, non? Fixéramos a parte do Jaime de Rubén, empezamos con Weather Underground, e despois fixemos a Óscar Fojo, e o último que temos é Alberto Nos. Eh, Alberto Nos. donde pode eh, eh, eh contala a, a da audiencia onde pode ver esos esos traballos? Ben, están subidos a Youtube e eh, Tedes están un canal por, por Facebook tamén Próximamente Tedes un canal idea propio de facer unha página sí. sí, temos un canal paisaxes propio musicais. Paisaxes musicais E aí se poden ver Paisaxes musicais, Poden acceder todos. a Youtube, sí. a Face, a todo sí. Fundamental a, a ferramenta digital neste sí, momento A viralidade hoxendía é, mm. é o que dá <laughs> a visión e a publicidade de todo. E, eh. aparte é unha cousa que un proxecto como ese que o que queremos é promocionar uh mm-hmm. -huh Acabas de dicir que estabas con xente de Ourense tamén, o sea, decir que neste sí. momento estás aberta a traballar eh, Sí, sí, sí, eu eh, non teño problema. Dentro do panorama nacional o que, sí, sí, queira sí, que sí que os chame. Non problema. Claro, gustosamente, claro. é unha gozada claro. poder coller proxectos deste tipo a min. E a fotografía entón decías ao principio que é unha derivada segunda ou terceira sí, deste traballo, pouco, pero sí, que sí. tes agarimo tamén eh... Sí, moito, eh. agora por exemplo estou facendo moita foto de concertos, eh, con en es bastante concepto bastante... Bueno, Exposicións, podemos? Tes algún ahí? pues sí, tenemos una planeada, A ver, eh, contanos. Pois estamos por confirmar, pero será aquí. Aquí. <laughs> antes estábamos falando estas paredes de aquí atrás. Justamente, justamente. Dan para unha expo, idea, xa sabía eu que había ver, sí. Tes con, contacto habitual con Bari Caramés, eh, con eh, eh, eh Gabi Tizón, no, non moito. No. Claro, non vivir aquí é un pouco máis. particular non coñeces, sí, sí, sí, sí. outro tipo de xente, sí. máis de aquí de Ferrol, sí. o mellor e tal, sí. eh, xente de fora, pero sí. máis xente de fora que con, con que teño trato, máis ben de foto de concerto tamén que. Pronto eh, poderemos Pichelín, decir por exemplo. que siempre anda por ahí sacando. Ana, pronto, podremos pronto podremos decir da nosa compañera Esperanza que es una fotógrafa. También tenemos una fotógrafa. <laughs> en Radio Filispín. Aunque os está de residora. Bueno, también fotógrafa, sí, sí, sí. multifuncional. Multifuncional. aquí todos llegamos como a todos. como todos. Muy bien, pues eh, Ana, eh, nos están apretando do tempo otra vez, eh. tenemos una una residora que... <laughs> muy estricta. Muy estricta, muy estricta. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gracias a vos, un por pues pasarte espuma. Estaremos pendientes de todas esas cosas que tes ahí. do, do, do documental. E do noso o sea, que, nada. A él le veremos muy muy pronto, sin duda, Antes lo verán, seguro que se podrán hacer. Puede ser las próximas semanas. Ah, que ven, que ben. Está bien. Moi ben, Juanpa, pois pues, moitísimas grazas Nada, En nombre de Radio Filispín, benvido Xa sabes onde estamos para o que queiras Moitas gracias Agora escoitamos outro tema de Jaime, que te parece? Me parece, me feten sempre <laughs> Xa está subido no escenario, quero decir aí en escaparate Todo túo Moi ben, pois nada, a tocar un tema xa creo que medio clásico dos meus, se se pode decir clásico, Iron and Oil. Música Y allí estabas ti Ainda no marcara o número O número dos meus Aquí, Radio Filispim, sin camiseta Contravento de marea 93.9 FM Libre e comunitaria. Ao dial dos meus pensamentos enchesme todo de kilohercios E apareciches ti Interferencia espléndida, fantástica Bueno, pois pues aquí seguimos, Vicente, que tal estás? millón imposible. Me pasando muy bien, estoy muy a gusto. A, ver, la verdad es que sí, y os, próximos invitados me parece a mí que lo que quisieran era estar en escaparate, eh, tocando, más que falando, eh, vez? <clears throat> no, no, pero nosotros en acústico no, no es nuestro no nos sentimos cómodos. No, no, no por eso, igual porque no, no para, para hacer eh, para hacer música en acústico hay que saber también, no yo yo por ejemplo no me embarco ahí <laughs> Seguro que no. Pues eh, tenemos una voz boa acústica en este local para acústico, precisamente. O sea, sonaba muy bien. Bueno, con, quién estamos a hablar? Estamos eh, hablando con dos miembros de Clute, que es una banda de aquí de Ferrol, con Car y con Hype. ¿Qué tal? Eh, banda potente. Es una banda muy potente. ¿Quién son Clute? ¿Qué facedes? Pues... <coughs> dale, Charlie, dale. Nada, en plan, somos un power trío, en plan... ¿Cómo nace Clute? Pues en realidad somos amigos de toda la vida. Eh, cuando íbamos al instituto teníamos una banda, lo que pasa que pasaron un montón de años, nos fuimos fuera a trabajar, Julián y yo, entonces lo dejamos durante 15, 20 años, bueno, se olvidó un poco todo y ahora nos, nos volvimos a reunir aquí, volvimos a vivir todos aquí en Ferrol, nos juntamos en el local y, y surge lo que nos gusta a todos. En realidad no buscamos hacer un estilo de música, es lo que, lo que nos sale cuando nos juntamos los tres a tocar estaba estabades, desde aquella, en una banda vosotros tres. Sí, bueno, y otro amigo más que, que sí que está fuera, se llama Krusty. Se, está Fraguela también, que no está, que está, está viviendo ahora en Canarias. Y somos todos menos, menos él, los tres, son los que quedamos. Base rock 100%. Pun rock. Nosotros venimos de ahí, de los Ramones, de. Bueno, también, Husker tú también nos gustan otro tipo de bandas como Nada Surf y. Como Nada Surf. Sí, nos encanta Nada Surf. Es, nuestra banda favorita. Yo creo que es la con la que más coincidimos los tres de, de todos Sí, aunque no sonemos como ellos y eso, pero... Tenemos que traerlos a, Ferrol también, a Nada Uf, eso ya, ya, ya hablé ya unas cuantas veces Podría ese día tocar, hay que... Sí, sí, claro. claro. yo lo veo, veo un pues mira, aprovechando un plantín clásico, eh, un clute y nada sur sería perfecto. Al aire libre, ¿eh? Venga, tira. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, tomando notas. Yo lo veo. claro que ¿eh? sí, claro que sí. No sé si a calor da ferrolana, ¿no? Sí. sí, eu creo que influe moito a <laughs> ferrolana. Teño aquí o guión que escribiu Ana, eh, que non é a miña responsabilidade. <laughs> <laughs> Vos tamén sodes habituales consumidores de Ferrolana sí, sí, sí, sí, moderadamente, pero sí, sí, sí. De vez en cuando, alguna vez eh, venimos e nos llevamos unas cuantas para casa y así. Sí. Para os ensayos, estas cousas veñen No ben, somos ¿no? De, de ensayar con agüita e Coca-Cola, sí. eh? nosotros somos moi aburridos. A mente eh, clara, eh? somos como Jaime que dicía, nos concertos nada. Bueno, bueno <laughs> nos concertos Eso ya es otro bailar es otra cosa. Es otra jarana sí. ¿Qué tal é a resposta na, na cidade, na comarca, en Galicia con Clute? O máis longe que Galicia incluso No, en principio solo por aquí estamos tocando. Ahora sí que empezamos un poco a movernos. Nuestros próximos conciertos serán ya en Asturias, en, en el País Vasco, Salamanca y por ahí. Y algunos programados para ir a Madrid más adelante, pero... Tenías que ir a notas en Coruña aún. Sí, sí nos, dice, nos enteramos que nos dixeron antes eh, Van a tocar nun sitio que tiñan moitas ganas de ir sí. non? En sí, Coruña, brutal. nave 1839 sí, que sí. onde está ese sitio? Es la, a antiga Casa Tomada que era un, un espazo autoxestionado eh, agora mesmo segue ser autoxestionado pero por outra por outra xente e organizan concertos traen xente de, de todos os lados estánse a mover moito eh, é verdade que o sitio soa ben ten unha política boa de, de concertos e eh, eh, claro que queremos tocar aí claro. Bueno, radio, e tenes xa eh, data para ese concerto? sí, eh, coido que o 29 de abril, sí, non? Sí, 29 Ah, este mes o 29, xa. si sí. Imos tocar con un grupo de que entre canario e catalán que de Guan eh, que xa teñen un, un LP no, no mercado e logo imos tocar tamén con outra banda que Jules and the Wolf que son de, da Coruña son un grupo bastante novo como nós, vamos, que tampouco Radio Radio Radio Macuto, que non Radio Filispín, nos dixo que o, o fin de semana pasado hubo grabación, é certo? Sí. Estades grabando un disco, contade. No, é un EP. Ah, é un EP. Sí, son cuatro canciones. Cuatro canciones. Mm. Ajá. No. Onde grabades? en Estudios Monte Alto, que es el estudio de un amigo nuestro de hace de hace unos años y está rematado o traballo aínda que están mezclando ahora el trabajo es de ellos. En realidad fue el fin de semana, fuimos en directo, grabamos, muy todo Primera toma, segunda toma, no, por ahí eh, eh, nos complicamos la vida mucho. <laughs> y ahí ahora le, ahora el trabajo es, es de ellos mezclar un poco y, buscar un estudio para masterizar y, sacarlo ya. Meterán algún instrumento máis ou no. no é todo no, No, no, va eso... ser crudo como como es en directo, Ajá. cuanto lo máis fiel posible al Ajá. directo. Sí, e cando, cando podemos pensar que xa teremos ese SP na nosa disposición? Oh, eso xa no, es complicado para hai que ver como lo vamos a editar, si lo vamos a ah, editar. Ainda non o tedes pensado. Sí. Sí, pero pasa que aún no se puede decir, pero está en trámites ahí, en plan, hablando con algún sello y así, a ver si lo podemos sacar, en plan, así bonito. Pero no se dice, por lo de la mala suerte y todo. Yo pregunto todo, <laughs> sabes? Y quería comentar que los conciertos que vamos a hacer en Asturias y por ahí, que los hacemos con una banda que son muy, muy, muy amigos hace mucho tiempo, que se llaman Les Fortunates Sons, ajá, ah, que al que le guste, que es punk rock, es hardcore melódico, rollo barrelillo. Asturianos son de Coruña. Pero le recomiendo a cualquiera que le guste ese estilo que se, que se eche un vistazo porque suenan, suenan muy, muy, muy bien. ¿Cómo veis a escena eh, Musical en este momento, eh, teniendo en cuenta este intervalo donde habéis estado fuera eh, ¿Eran mejorantes, Eh, ¿Ha mejorado ahora? Mm. ¿Parecido? Mm. Que, ¿Ha cambiado algo? Hombre, un poco como da movida, ¿no? <laughs> un poco como la antes, movida, Antes había movida porque no había reglas Ahora hay reglas pero pero segue habendo cosas a xente segue movéndose igual. Hai moitos grupos, moitas bandas, moita moita xente tocando. Aquí en hai sitios, hai moitos, e hai, non? sitios, hai moitos sitios onde tocar, antes non Home, había. Eh, en calquera, con que saias un pouco, eh, fales con calquera, aínda que sexa de aquí do lado da Coruña, se te poden dicir que Ferrol é como un ...un aldea gala rodeado de Roma. ...hay una efervescencia, de gente resistindo. Que no había <laughs> nada parece que Mira, justo en este fin de semana que estuvimos grabando con la gente de, Monte Alto, que están muy metidos en todo el tema de música, nos comentaban lo que les llama la atención, la de grupos que salen de Ferrol, con lo que es Ferrol y, lo que y además todas las noticias que tristemente hay últimamente solo relacionadas con Ferrol, que parece que eso salimos en prensa o algo para noticias en plan todo todo es dramático y todo es... Todo es malo. Y al final hay, hay, cosas muy buenas que hay que, y hay que destacarlas y hay que estar orgulloso de las cosas buenas que tenemos por aquí, que hay un montón. Claro que sí. Lo primero, los Sí, sí, sí, sí, autoestima a tope y cuando gente de fora o y muy orgulloso. pero, pero sí que es cierto que también votan en falta que la gente de Ferrol salga fora sabes? Porque a xente Como non que pode... nos quedamos aquí un pouco, Claro, un ¿no? pouco de medo escénico, sabes? Na casa estás moi moi quentiño aquí, vas a un sí. garito a tocar e... Eh, Cos amigos, claro, así que sempre está xente de tal, e logo dir, bueno, ese bobo Coruña ven tres, veñen tres ao concerto, que pasa? Non é o caso de Clute que se atreve con calquera cousa. Ya, nosotros tocamos igual para se hai dos ou hai 30, a vamos a dar vamos a tocar nos, igual, nos da igual. aínda que tivéramos un paréntesis, seguimos tocando noutras bandas, noutro tal, e eh, se pode dicir que temos o culo pelado, non? Sí. O sea, suele decir así. proxectos paralelos, <laughs> aparte de Clute, estades noutras formacións, outras cousas. Sí, andamos, eu por exemplo, sí, que sempre sempre ando en grupos por aí. E que sentido no... ten eso? o de andar O andar en varias bandas en vez de concentrarse en una... <laughs> No focalizan, ¿eh? Porque, <laughs> como comer tortilla todos los días. <laughs> ¿Puedes comer ah, tortilla un día, otro día... Bueno, todos los días, sí. No, está bien, porque es, inquietud pura y dura. Jaime, en plan, lo que le, lo que le va en la vida, le va la vida en su familia y la música es lo que y entonces él tiene... Pero sempre con base rock, Jaime, no es que eh, quieras un experimento con outro tipo de música, o sí, tamén. Claro, o, o tema de o que o concepto de rock coido que tamén se queda un pouco como la movida, sí, algo anticuado. Sí, sí, xa non é solamente rock, sí, é outras cousas, claro. claro. Pero sí que te razón, sí, sí que o, o chollo e o rock, o, sí. o, sobre todo o tema de analógico, non? O que baterías acústicas, guitarras, baixos, o de, o de sempre, sí Nunha mezcolanza diferente ou tal, mm. pero <laughs> Pero sí, va a ser rock, sí E bueno, Julián tamén tiene outro grupo Aunque están ahora bastante parados Síndrome Winona con Rubén Coca ah, de Super 8 E sí. Mm. Y Joaco Hai unha Cosa que están agora parados, pero bueno, tamén tamén una, toca unha banda síndrome. power punk aí bastante moi rápidos, contundentes, moi bons. Sí, pero moi interesantes. Sí, sí, sí, sí, sí, sempre. Sí, sí, sí, a mí mola ninguna. E eh, vimos algo por aí dun videoclip próximo. ¿Qué nos puede decir? ¿Es cierto? Eso, pasa no? se puede eh, decir? Y E es el que manda y está también metido, <laughs> Siende López. No, Xende, es el, está en todo. <laughs> Ahora retraso de... nuestro vídeo. <laughs> No hay retraso, Vicente. bueno, ansiedad. Es eh, eh, ti que estás no, que va, no, pero aún no puso ni un dedo, aún, ah, aún, lo tenéis disponible. Y bueno, Siende y con un poco de suerte más gente... Pero a ver, a Sí, la idea es que suponíamos que sí, en algún momento sí que habrá algo. ¿Ya está a, a base musical se está pensada o...? También hay dudas igual en plan en par de temas. No, sabemos. Será algo do que grabamos seguramente, pero no... Bueno, si queremos seguir las vosas novidades donde nos informamos. te des tedes te des Facebook. Mm, sí. <laughs> Sí, a todo, a todo. Sí, a todo, claro. y Twitter e Instagram tamén. Sí. Club de Banda. Y Badu no. <laughs> Y, encontramos Tinder ahora, que dicen que está muy guay. También. <laughs> Porque hay que dar ya Tinder mola. Hay que relacionarse. Una, duda que, nos entró a, mí particularmente ¿Por Tinder? No. Ah, eh, cuando <laughs> pensamos en, que, podíais tocar en, eh, o, pasado conspirando, ¿no? Nos dijeron, no, es que van a tocar antes en, otra sala de, de Ferrol con ah, nuestro amigo Ochi en, el Indie ¿no? Sí, brutal. Y brutal. Estivo Ben esa noche pero, eh, entonces dijeron, no, no, como se ha tocado en un lado, ellos dicen, pero vamos a ver, los Beatles tocaban todos los días en lo mismo local, mm. eh, eh, pero se cansaban. <laughs> Bueno, o sea, pero quiero <laughs> decir, ¿qué problema vedes en tocar dos noites seguidas en Ferrol? A, nosotros, principalmente, no nos, nos veréis, yo creo, tocando, no nos gusta saturar al personal. En plan, preferimos tocar muy de vez en cuando y que porque yo creo que pierde un poco el interés, igual que el tiempo, de, de los conciertos, no, no, tocamos mucho. ¿No habría. aficionados que eh, irían a verlos a un lado e outros aficionados a outro sí, e ao final pois os promocionaríais máis. Home, seguidores sempre tedes, sempre non tedes aí un grupo de xente que concerto a concerto sí, vos sigue. Se queremos mi hermana, que sí. tampoco, eh, bueno, van van van lindo. Sí, Tampouco son... digo de de luns a, a, a domingo en un local determinado, ¿no? Pero dous concertos a mí non me parecía unha xeración, sin embargo, no, no, no, xa están collidos, xa están pillados, non, non hai nada que facer. Non, pero si sí, é unha é unha cuestión de non de non cansar sí, a xente. Máis que por sí. nós, por nós tocaríamos Pero é máis pola xente A nosotros nos encanta tocar Dalles aire que, sepa se, que de Ferrol Quería veros eh, tocar otra vez <laughs> y eso siempre vos bo, Sí, yo prefiero pensar así A ver, en Ferrol, ¿cuándo volvedes a tocar? Porque sabemos que ides a pues- Coruña, Asturias, tal. Pues hay una en junio. Eh, que a finales de junio. Ah. Tampoco se puede decir así un poco porque no organizamos. Bueno, pero habrá algo Y con dos grupazos además, de uno de aquí y otro de fuera. Y va a molar mucho ese Estupendo. festivais que ven o verán nada, eh, nada, nada. Nada, nada. Todavía ¿Cómo que no, nada? no tenemos <laughs> nada. A ver si alguien nos escucha pues y nos quiere ver, invitar alguna historia. Ahí. Luz Casal, llámame. Para, <laughs> Para moi morto, non? Luz Casal, llámame. Eh, quero ir allí. No, qué va. Eh, a mí tampoco me No, Jaime no me le gusta me mucho. Me chaman moito o tema sí, de festivais. No, no, tema a ver, si me chamas para o Pantin Clásico, nada surbo, Claro, ahora, si me estás contando de ir a tal, a, a subirme a un palco, sabes? Pois pues, a min costame, a min costame o tema dos palcos, é, é moita distancia da xente, sabes? Eh, bueno, máis as salas eh, de concertos, non? Claro, Pequenas, tes, claro, a, porque está alguén cuspindo e dache na cara. Está alguén suando e caeche o sudor del na túa camisola. Sí. É un pouco si ese tema de estar máis o preto contacto, da... Si, Sí, e, e, e tamén se non lles gusta, tamén o ves. O sea, tamén é unha cousa máis máis cercana, que che den uns focos na cara e non vexas quen tes en diante, pois tamén un pouco máis... <laughs> sí, no, é, me, é menos... Julián menos... e yo con Jaime, con eso... Claro, pero eso é meu, meu persoal xa tamén, eso xa non é tal. Moi ben, oye, pois... Eh... Bueno, o próximo eh, Filispín vai si o escenario eh, es acorde as vosas eh, guitarras e demais, pois pues <laughs> esperemos que to algo, toquedes claro en directo, sí. ¿no? Sí, claro, sí, molaba, o sea, que, claro que entendemos que os non, padiante. non queríais que, que todas estas eh, botellas de vinos estupendísimos pa, reventasen. <laughs> Moi ben, pois pues moitísimas gracias nada, a gracias, nada, a, vos, Clute e aquí estamos e apoyándoos desde a emisora. Vale. No estamos apoyando. Gracias. Estamos de novo en directo? Claro. Pero as cuñas canto duran, Cholo? Duran pouquiño, a ver, é <laughs> unha cuña, unha cuña son segundos. Que bueno, entendes ti por unha cuña? Bueno, no estou encantado de continuar en directo. Venga. <laughs> Pero a que tiña, mira, a que é máis emocionante que facelo grabado. Sempre, sempre. Sempre, sempre e ten máis sempre. Eh, Menos para o que teñe que facer. Bueno, <laughs> Cholo, pero Cholo está ben, eu creo, ¿no? Hai que felicitalos a Está indo ben a cousa. A Jorge e a Cholo, sí, sí. E a Xorxe sí, tamén sí. que está aquí ao meu carón. Estamos eh, emitindo por streaming además para todo Claro, que estamos para todo o planeta, non solamente para o 93. En Australia tamén nos escoitan. Tamén, bueno, ahora no que están durmindo. <laughs> Pero bueno, subiremos despois o programa, escoitaremos as repeticións. Sin dúbida ninguna. Eh, e temos a, a outros rapaces aquí con nós. Veña, pois pues vamos con elos. Sí, son Sergio e Andrés. Sergio Boas bueno, Andrés de Alarido Mongólico, que xa o coñecemos porque xa estivo por Radio Filispín algunha ocasión, sí. e Sergio un montón de veces. Boas. Que tal? <laughs> Moi ben. De onde vides vos? Agora mesmo, vos agora vi... mesmo. Agora mesmo, vimos de presentar o vídeo de Alarido en la cuerda floja, que hoxe van a presentar seu set aí en, ao vivo no Manchita Cosa de de unha dun EP novo que acaban de quitar de catro temas que lles editamos en Ferrol Records, en casete. En casete, é un dos grupos que están no sello Ferrol Records. Ok. Fálanos de Ferrol Records para a xente que non saiba aínda nada, que moi mal, por certo, pero bueno. <laughs> bueno, pois Ferro Ferrol Records é un proxecto que quere dar saída ás cousas ás bandas locais. Nace un pouco coa idea de de editar a Carrero, pero despois, bueno, pues van sumando pues máis amigos e máis xente, somos unha familia ben avenida, como diría outro, queremos ser máis, pero non podemos, <laughs> o sea, somos pobres. E nada, é un proxecto para editar así as cousas que nos gustan a nós e aos compañeiros, eh, con moito esforzo estamos facendo, e de momento é a segunda referencia despois do CD de recopilatorio de bandas, Eh, nada, ahora estrenaremos un nuevo de carrero a finales de, abril, principios de mayo, que se va a llamar Ejército Celeste. ¿Qué grupos están en ferro Records? pues está Alarido, está Carrero, está Espejos y Diamantes. Espejos y Diamantes también. Eh, podemos anunciar un fichaje nuevo que se va... Ay, se puede anunciar? Sí, se puede anunciar yo creo que ya se va a poder anunciar. se Me encanta. <laughs> pues <laughs> editaremos primicia. un disco, posiblemente sea, sí, creo que va a ser disco final, que creo que son de temas de Cuerpo Astral. De cuerpo astral. Mm. Ana, no Ana, non sei se estás fixado unha De qué? No sé, o atractivo que tenían ellos, que aquí no había ninguén, hay un momento detrás de él y ahora toda sala Correuse. se levantou. Hai moito fan. Estou vendo aí a outro membro de Alarido Mongólico que non sei por que non está sí, aquí. Si, ahora lle deixamos paso, xa lle deixou a, a cadeira. Ah, porque solamente bueno, temos dúas, pero como todos, son un matrimonio todos. que se queren moito, pero, hola. podes estar aí... Hola, que tal por Holanda? non me preguntes iso, mellor pregúntame que tal en, en Santiago, por exemplo. Que tal por aquí? No... Que tal na espuma? Ah, na espuma? este local. La espuma, local. Na espuma ah, de Cerolana. Ah, mesmo. Gústame é a primeira vez que É, a primeira vez que estou aquí. Gústame moito máis que, que outro sitio onde imos, onde fixemos a, a entrevista, verdade? Mm. máis máis que o estudio. Te, no, <laughs> no, no, no, isto ten, ten un encanto especial para Claro, por eso villemos sí. aquí. E a ferrolana xa probache ou non? Foi o, o primeiro que pedín cando vin. Entón está claro xa porque te <laughs> gusta. sí. <laughs> bueno, bueno, planes musicales vosos. Acabades de presentar o videoclip, como foi? A seis, no Cuerda Floja, agora mesmo. Nos estábamos aquí, non pudemos ir. Contádenos que pasou aí. Bueno, pois foi unha locura, a verdade. A verdade que sí. Eh, acabamos desnudos encima da barra. Joder, no bueno, hoxe non, eso, eso foi, <laughs> eso ah, foi, perdón, bueno, porque verdade, verdade, o EP no, no. estrenaron o, o no Cachán o xoves en Compostela. Bueno, entón, en com, en com pues, sí, a verdade que a verdade que os xoves eh, quemamos compos. Tamén presentamos ali o videoclip eh fixemos ali un concerto con cos chavales da Melona, que son aí un, unos, un grupo de unha familia tamén ben avenida de de, de Compostela que están facendo moitas cousas. eh, agora toca repetir aquí en, en Ferrol, que xogamos en casa. Claro, hai que Fuego, thunder, trueno. Uh! Ese videoclip como foi a grabación? Cando podemos velo Non pudemos irnos hoxe ao Cuerda Que estábamos aquí Agora que cando saíamos temos que velo Ah, no, pues, no, no, eh... non vai ser posible que o vexades só só era para ese momento, non? Claro. Non. Si, sí, no. era a única copia e xa quemamos, nada máis sair do, do DVD. Que os vosos Ana, vídeos... Hai que estar a unha cosa ou a outra. No. <laughs> Pero é o que dicimos sempre, que hai tanto que non podemos ou nos desdoblamos ou non podemos estar a todo. Comezamos non, a priorizar. Sergio. Sí. Ti sempre, sempre falo digo, contigo. Eh, eh, estamos sobreprogramados. Bueno, estamos sobreprogramados en Ferrol. Cal, sí, estamos sobreprogramados. Cal, cal é a clave? A inspiración... De non ter nada ter agora, non, es que non damos feito máis. Eh? Cal é a clave? A inspiración ou traballo? Que vai antes? O amor. O, eh? o amor, ante amor todo. sempre, eso, eso é unha constante. Sí, sí, sempre, sempre. Pero surden as cousas a base de, de amor, sí. de inspiración, de amor. Son, son as dous cousas. Ou a base tamén de traballar, pillar unha idea, darle voltas. Bueno, eu creo, eu, eu a verdade creo que a inspiración, se, se te refires a inspiración como, como ese o talento, esa maxia que que, que non se pode explicar, eu creo que iso é o 5% de todo. Despois está o traballo. Entón, a, a diferencia entre entre un 9,5 e un 10 sí pode ser o talento, pero para chegar a ese 9,5 hai que traballar moito. Que a, Que, que a inspiración te pille traballando, non? Iso, iso mesmo. <laughs> Ti que opinas? Eu creo que con traballo todo pode ser, ¿no? Eu empecé a tocar o teclado con 30 anos, eh, nunca había tocado. Eh, de, traballar, de, de ir a clase, de, de ensayar, ensayar, ensayar, pues chegamos, pues vamos a editar ahora o cuarto disco, o sea, en plan, eu non sabía tocar, nunca había tocado. Como están influindo os novos instrumentos na, na creatividade dos artistas, todo este tema electrónico, ordenadores e demais? Pois pues, Por... Creo... Asudan o Pois pues eu creo que si sí, axudan porque de, de algún modo fan eh, de, demo, democratizan un pouco, no, o rollo de que agora ten moita, o sea, é moito máis nos, no, non vou non vou dicir sinxelo, pero sí que eh, está máis cerca máis cerca, o sea, é Ajá. posible que calquera persoa que non sepa tocar ningún instrumento poda coller un ordenador ou poda coller un aparato, un cacharro e, e pode intentar facer cousas, sí. sobre todo subilo xa e tener un feedback e eh, eh, iso, e xa compartir, compartir que compartir é vivir. Sí, sí e a máis a máis agora menos es máis, non? Entón con pouca cousa podes facer un tema. Sí. Eh, ese tema, o sea, con unha caixa de ritmos, con incluso sin ordenador, o sea, con unha caixa de ritmos e con un sampler xa podes montar un lío moi gordo. Eh, eu creo que de, se deu un santo moi grande, por eso hai tantos grupos e tanta xente facendo cousas, porque os medios hoxe en día o poñen moi fácil. Claro, vamos a ver, esa é outra pregunta que, que moitas veces os aficionados nos plantexamos, non? Hoxe en día, con as novas tecnoloxías, é moi fácil chegar a todas partes pero son millóns de grupos os que queren chegar a todas partes. Sí. Cal é a clave para que te escoiten a ti e non aos outros? Pois facer algo que este chulo <laughs> Algo con amor. E como e como te escoitan por primeira vez? É dicir, cantos eh, grupos artistas fracasados teñen que haber desgraciadamente no mundo porque sodes tantos, aunque sea tan fácil chegar porque eh, os podo escoitar esta noite a, a cualquier grupo de calquera parte do mundo, non? Pero Sí, bueno, eu tamén creo un pouco que hai que ter algún contacto tamén, sabes? <laughs> É importante. coñecer algo, Una pizca de que sea poquita cousa, pero sí. sempre hai que coñecer a alguén. Sí, sí. Eu tiven a sorte de coñecer a varias persoas en Galiza que sempre me apoyaron e me axudaron e despois tuve a sorte de coñecer a xente en Radio 3 que sempre quizá que fora o, o que deu a carrera o que saltara un poquinho, non? Pero bueno, eu creo que tendo un buen produto Inda que non coñeza sempre salta a lebre, sabes? Porque hai xente que colga unha canción hoxe e de repente ten 10.000 visitas en Youtube Por que? Porque pita algo, non? Mira o reggaetón Aí <laughs> está Sabes? Sí, pero estamos a falar de outro tipo de música, non? Sí, no, pero máis bueno. creativa, máis eh, É eh, máis, difícil, máis, máis, difícil de asimilar a primeira, non? Porque mm. claro, a mellor temas máis fáciles eh, escoitas unha vez un estribillo, te, quedaste con el e bueno, eso se reproduce un millón de veces, pero bueno, tamén ese artista probablemente morre enseguida, non? Mm vos estáis en outro rollo que penso que é máis difícil e por lo tanto sí, máis tamén creo que hai que dar algo también. diferente porque sendo algo, algo distinto sempre vas a tener máis repercusión quizá porque xente boa hai moitísima. Entón, -huh. Mm. pa ti destacar, por exemplo, facendo o que fai Jaime, sabes? Mm. non destaca se non eres bo sabes? Jaime se sale e por eso destaca Jaime é moi bo porque se sale. Entón, destacas cando es moi bon. Eu ni por asomo chegaría aí. Entonces, digo, pues, que facemos? pues, facemos algo moi distinto ou moi loco ou moi tal para chamar un pouco máis atención, quizá sabes, moverse Alarido mongólico é moi distinto, moi sí. e chama moita atención, <laughs> claro, non? Somos uns cobardes, eh. <laughs> que vai pasar hoxe no Manchita? É que va, va, vas ter que vir, se queres velo. <laughs> Sí. No velo e sentilo. Adi adiantar nada. Eh. Va a ver, vai a ver moito, moito fuego, thunder, trueno. Exactamente. Lume, lóstrego, thunder. Eh, <laughs> eh, non sei, non sei. Eh, hai, hai algúns vídeos de, xa che digo, hai algúns vídeos en Facebook de, de a en compos. Non está en eh, altura, eh. eh. E agora vamos a, a doblalo e a triplicalo. Así, así que hay que hay que vir para ver. Entonces, cuando remate Jaime aquí, directos a Manchita, Directos directo a Manchita. Ese casete... Ese casete está ahí esperando para que alguien lo compre. hai 100 copias limitadas, non non non vai haber máis, eh Hai que ir correndo xa por el. Eh, xa se están rematando. Bueno, xa non hai que... 100 porque xa saíron bastantes, o sea que hai menos. Non, non, no, xa 100 non hai. Deben deben haber eh, menos menos da, da, da metade, non fixemos contas todavía porque xa vendimos algunhas en en Compostela e outras aquí en en Cuerda Floja, en Cuerda Floja e eh, Non, non sei cantas exactamente, pero pero están a, a, a rematar. E son vale. únicas, así que se queredes alguna non non esperedes. Ai, quero manchita. E logo vai haber pinchada. Logo vai haber pinchada e, e vai vai estar pinchando o noso o noso irmán pequeno Michael Morbius que se trae uns ritmos moi locos bueno. de house de aí de de, de Londres, Londres de Londres directamente. De Londres. Hmm. Bueno, unha, última pregunta, para tanta enerxía esta noite, eh, cal vai ser o eh, de donde Thunder, vai, de moito de, de sí, moito Thunder, pero antes que vai <laughs> a ver. cerveza ferrolana no, e empanada galega bueno, o Thunder sempre. Pois nós antes, sempre antes dos concertos facemos aí unha, unha parada para, para meditar eh, Sentámonos, eh, facemos aí un, uns mantras eh, e conectamos Que bo, que bo Nolas. Sempre, sempre un, todo, todo unha aperta Sempre hai unha, unha aperta antes do concerto Xa nos dá toda a forza necesaria para, para reventalo Pois ali estará todo Ferrol esta noite. Sí. Bueno, pois <laughs> ole, vale. eh, creo que estaremos, estaremos. Que, creo que Jamie eh, eh xa está aí. Se, se merece que, que les coitemos dúas veces eh, esta noite por o esforzo que ha feito sempre con, con nós, no? con Radio que Filispín. Que despois ainda imos ver o concerto. O máis. A sí. ver, que eh, a xente que falta aquí, que non está, que hai bastante xente, eh? pero to, ainda bueno, chegades pues, a tempo a, a primeira media cita, para o concerto. A primeira cita de, desta de noite é eh, primeiro aquí, sí. logo hai que ir... A oito e media. E despois vos, alarido mongólico, a as once, once eh. no manchita. Tedes aí o tempo xusto para cear e ir correndo. Veña, pues eh, muchísimas gracias gracias. a vosotros. Sergio. Eh, nos veremos en otra, que siempre nos vemos. Fuego. Thunder. Truena. E eh, nada, imos más a Jaime que es hasta ahí, otra vez. A Jaime lle hemos pedido favor de que en vez de tocar unha sola peza que toque dúas antes sí, de antes de, de, de marchar. Bueno. De marchar. Logo nos despediremos con el tamén e continuaremos o que eh, queda da tarde. Jaime, e darte las grazas en nombre do colectivo Paí, en nombre de Radio Filispín por o apoio cerrado, incondicional que tes coa radio. Que te queremos moito. E que sepas que nos <laughs> contigo tamén. tamén eh? Moitas gracias a vos por invitarme Eh, nada, pois vou a tocar un, os das, as dúas últimas cancións que, que compuxen. Esta que é a penúltima que é Harry Pilsbury e despois a última última que fixen esta semana está un poquinho verde, pero a ver, a ver que sale de aí. signal, let me please I want to Sure, I get my revenge. Oh, life is fair, but sometimes life plays tricks. we a thread of unusual passion, it's all that you need. Gracias. Jamie. Queríamos, nos encantaría que pechases ti eh, o programa de OSE. Entón, eh, si nos permites que nos queda despidamos, ahí. queda aí <laughs> e así o pechas de verdade completamente. Pero bueno, no nos podemos. ¿eh? y no, no podemos despedirnos solos, ¿no? Eh, pienso que Pichu debería de venir aquí a sentarse con nosotros Pichu ya está aquí, diante, para. ¿Qué, tal, Pichu? Eh, contarnos qué, qué, qué te parece, cómo fue la experiencia. Encantadísimo, encantadísimo. Sí, mucho el programa? <laughs> Eh, Eh, comodísimo, a xente se ve que está moi contenta. Eu vos no pasando ben, se queredes volver mañán, facemos outra vez. Volvemos cando queiras. A verdade é que se si o local é un encanto, a xente que pasou por aquí mm. ou é máis, eh, bueno, o, É o mellor de aquí, o a, mellor. a xente, sí. a xente que pasa por aquí. Sí. O vosso tío é, é un 10, é, é, é un 20 sobre 10, o sea que é impresionante. Se pasa, se pasa. Se, se pasa, se, se pasa ¿no? E penso que o éxito está garantido para para moitísimos anos aquí, eh? Bueno, ojalá sea así, eh, dado todo, sin duda. Sí, bueno, nos creemos que sí. O que os pedimos eh, que, eh, a Radio Filispín mandé esas as novas de vaya a haber eh, degustaciones, de de vaya a haber... Eso xa estuvo atenta, Eva, aí que estamos en contacto. Sí, sí, ya estamos en, contacto. <laughs> pues nada, puedes de todo. Podes despedirte da audiencia que seguro que ha estado siguiendo o programa con muchísimo interés. pois a xente que, que escoitou espero que, que tivera un poquinho de, do feeling que, que hai aquí agora mesmo eh, invitar para a próxima vez seguramente vai haber unha Fashion Night próximamente e imos facer algo aínda non o podo dicir sí, algo, vai, hai, algo vai pasar aquí xa nos enteraremos Pois pues moitísimas grazas a toda a familia Castro, a Pichu en particular E Ana, penso que, que temos que, que decir a, a Deus, pero antes de decir que o próximo Filispín vai vai a ir a un sitio, penso que menos divertido, pero moi bueno, interesante tamén. Moi interesante. Mm, bueno, pode ser divertido tamén. Bueno, o sea, ya, Donde vamos a ir? Imos a ir ao Concepción Arenal. Ao instituto? Ao instituto. A barre... Ao meu instituto. Pero, ao instituto pero, de Jaime. Pero temos... Non, ti non estabas ali, pero pasabas moito tempo ali. Pero tes aí, ainda ah. por aprobar algún un pouco... ¿Tienes que aprobar alguna asignatura ainda? no, me queda nada después de tantos años <laughs> Pero bueno, eh, será nostálgico también volver ali Sin duda ninguna Bueno, Pues, Nada, eh, tenemos que agradecer, bueno, a Jaime estivo aí tocando entre entrevista e entrevista que ahora voy a seguir con concerto, a todo. A todos os invitados. A todos los convidados que pasaron por aquí. ...a los técnicos del uso que hemos tido sí, Ose. Solo, Xorxe, ...ahí a Espe de Residora, <laughs> controlando todo. sí, siempre <laughs> en tensión. Ay, que se nos pasa ahora. Pues Pero un aplauso para esto por Sí, <laughs> sí. hai que ser justos. E eh, nada, eh, a toda a xente da espuma que son todos encantadores. A toda a xente da espuma Volveremos, e, e invitar invitar a cidade que pase por aquí, que merece sí, moitísima sí, sí, pena. Sí, e que mire as cousas que teñen aquí. Claro que sí, merca alguna. Ai, ai, sí. <laughs> Hai que mercar. <laughs> Ferrolanas. Moi ben, pois pues unha aperta a toda a audiencia. Eh, Bebémonos, nos vemos na, na seguinte. Hasta logo. Graciñas e os deixamos con Jamie Fidring. Bueno, pois pues... Este último tema, eh, o que vos dixen antes, eh, tema que fixen esta semana. Eh, bueno, a ver se si non está moi verde, espero que me disculpedes. Eh, este tema vai dedicado a nosa terra, Galicia, e chamase Ara Solis, porque era o que lle chamaban os romanos a antigua Fisterra cando chegaron, antes de chamarlle Fisterra, había encontrado unha especie de altar dedicado ao sol, eh, a dioses paganos tamén, era o altar do sol, Ara Solis, así que espero que vos guste. as synonymous of life. The green of the greenest green, and songs connect to land. If you want to find me somewhere, better to be here. toes into the sand, looking for a clue. What to do just after the things that I should do. It seems so familiar, the taste of firewood, all the kind. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Otra, otra, fuera del programa. Ah, ya en Palma.